hortziok ertziok, hilero lez, hemen txagaitu zue. Desa zile desa ez da arreza hau, eh? Desa ze... Gaueko amarretan... Bueno, desa zile hori, si, ba, ba, desa zile, desa, ze, la, desaceleración, vale? Zintzilik irratian. Jode, txori bat. Horeretako irrati librean. Tres! Tres! irugarren denboraldia! Esto sí que no me lo esperaba! Ertziok! Al favor, del teta! Al favor, del teta! Gaueko amarretan! Batzutan puntualagea! Gauin dios! Oreretako irrati librea. Y luego voy eh, un poco cuerda ando también, eso que salto. Hileko azken ostegunetan. Kien tiene la razón? Kau dios! <laughs> Zintzilik irratian. Hago unas vueltas de amonte y... Kau in dios! Oreretako irrati librea. Kien tenemos razón? Ertziok! Kau dios! azkeneko ostegunetan, amarretan. Amarretan. y irrati librea. Y a mi puesto municipal es denuncia. chita. Cebolletas. Eh, pizka bajo entzuten zaitut. Orain? A ver, oso oh, beto. Bai, bai, ya está. Zuek zemoz entzute zute, hemen dago ruletita bat. Eh, ez dela, ez dela... Ondo, ondo, ondo, ondo, ez da sorteko ruletita, eh? Honek, ruleta honek ez du maten sorterik. <laughs> Bueno, da kigunez. Eta ez da Rusia eh, ruleta ez dare. Ez dare. Vale, un modan da gola. Que si te toca te explota. Eh? Ondo, ondo, ondo. Rusia, Rusia dago modan. bueno, bueno, orain tamales Palestina, ez? Ah, gai, claro, bai, orain bai. Bai, bai, Bueno, lagunok, eh, partez. Eh, Dola zen bat urte hori jabete, egon gabe? Ah, eh, marchoan. Noiz izan zen? Ia bete. No bat? Ez, azkenekoan ez genuen egin. Oh, azte, santu azte santanikoa ondoren, ez genuen egin. Azkeniko irratxaioa izan zen ez egun batean. Otsaiaren, oh, otsaiaren hogeita bederatzean. Ia, da. Ez egun bat. Bixi eston, bixi eston. pasa bardia eta ostegunean erori. Hau, ah, aurrekoan, itzen ginen lagun batekin. Zergatik otsaiaren hogeita bederatzea da laneguna? eguna? Ya te digo. Da lan egun bat extra urtean. Bai, ez bada existitzen, ze de Montre. Izan balko luke jai eguna, da. Egiten dugu, egun bat gehiago lan, bedrin, berdin kobratuta. Dena inventatu azio. <laughs> te digo. Bai, explotazio laborala bezala. benio. Baina, kafra, hemen hauts arraro eta berri bat entzun dugu. Bat, edo bi. Bueno, bat entzun dugu, bestea hemen mm. egondako batena da, baina pixka moztuta dago. Habe ah, no, lehenik eta bain, ingo dugu agur eta hore. Baina, bai. agurrez gero arte eta ore. Hori da, agur txikia, eh, gure gonbidatu goitizen dunak. Ez ez, baina bestea. Ah, zeini. Irugarrena? Ostia, karo, karo, eh, karo. Ha, Berez, ertzioken gira, iru. Eta gaur horregatik... Taburetearen irugarrenanka falta zen. Eh, ta, taburete ez, Geramosen <laughs> <laughs> Quedamos en el Barcenas. El Barcenas. <laughs> Afaltzeko. Ai, gaur, ai, eski gaur, hori, horrek go, go, gogaratzen go, gaur esan diate, han abierto hai una barberia, eta nik ulertu dut barberia, jo, ze izen arraroa eta berra bat entzako, eta zen... Camarero, cerveza, illes beteta dago, eh. eh, Bueno, astu, astu horretik, keko. <laughs> keko, gure keko, bekatxiz la mar, a ber, musu handi bat emendikan... Hori da, da, gero arte eta hore. Hori da, bai. egongo delako fijo gure keko. Bai, Fijo. Venga, ahí, me cago en la Venga, hostia. Kiko. Kiko. Esa es su de Torkeko. Esto... ¡Oh! Etorkeko zuna. Bueno, bueno, eta nahasmen honekin ni pentsatzen un ari zinela gure gonbidatei buruz. Nakago, eta gure faltan daukaguna. Claro, falta zaigu gure hirugarren hanka. Hori da. Eta zintzu dira? Eta etorri dira beste bi hanka gehiago, gaur e, guri laguntzeko. Bai? Eta, bueno, e, eh, arkeztuko dugu, horietako bat, ebendikan pasatakoa izan da, momentu ez du... Edo ez. Txintxit, txintik esan. Eta... Dauka, goitizen bat. <laughs> Bizkat, sortzen didana gozea. Bueno, gureak ez dira... <laughs> Gureak ez dira goitizenak. Eta... eta eh, eh, hola, miazkatzeko gogoa ematen didana. Hau da super radiofoniko, eh? <laughs> Hombre, que ya gola. Hori <laughs> este diru diru beste gauza, vale. Eh? imaginación al poder, eh, no hori egia da. Bai. Bueno, gurekin es esan zure goitizena, mesedez? Torrijas. Torrijas. Si quieres las tomas, si no, las... Las... Las lijas. Las lijas. <laughs> lentejas. Vale, vale. Las lentejas no las hacen. Si las tomas, si no las eh, dejas. Si no las dejas. Comida de viejas. Comida oh, de viejas. Eh, ocurritu, oso pedo, que la da superondo. todo torrija. Torrija, ¡Oh, la la superona! voy todo torrija. Entorrijado. Eta eh, mekanoko abeslaria zana, Ana Torrija. Ana Torrija. Ana Torrija. Ana Torroja esaten dut comunista komunista. Bai. <laughs> Hostia, iba a caer, iba a caer. badakak kondesa titulo bat. Eta, eta taldea konsumista, eh? <laughs> Konsumo, popero konsumista, eh, bai. Konsumo. Eta bestia zen Nacho Cano, zen baitare... Hostia, bai, el ultra, eh, ultra. Ultra. Bai, bai, oizena de Miguel Ángel, Miguel Ángel. Así se habla todo eh, motivado. Eufórico. Bai, eta gaina segurazki ez un estupefaciente raro ikartu cartu. Que va, esa esa yo una marita. Nasa natural hacen. Consumistas. bai. <laughs> bai, bai, bai <laughs> <laughs> Bueno, jasek bere garaian, eh, goatzen zia zan egin zen unemen irratxa joan. Matxinada. Matxinada. Matxinada, bai, bai. Matxinada. Musika, agenda, ez? Bai, pixkat mm, punk musikaren inguruan hitz egiten nun. Pues, taldiak pixkat errepasatu, mm -hmm. e, eh, aktualidadia zitzegin, kanta berriak jartzen genitun baitare, eta, bueno, Ozea, nitorri nintzen orto to guai, mino, kriston irresponsabilidadia zen, eta, ostia, temporada bukatia kostatu zen. Baina bakarrik eta... Bai. nabaitzen da. Eh? Bai, bai, bai, pila bat. Nik egin nuen bizpair urte bakarrik, eta ostia. Bai bai, bai, bai, nabaitzen da, bai, bai. bai. Eta hola, eta hemen gode berriz. Bueno, eta urrengo gombidatua, ondoan, bueno, urrengo, ondoan daukaguna, e, eh, baitare, goitizen bat, Ez dakit, ni zerbezakin nago eta zerbeza utzi ezkero etortzen zaidan izena. E, nola daukazu goiti izena? <laughs> Sekaderos. Sekaderos. bai, o sea, eh. digua, eh, eh, tema horti digua. Aupa, eh. Sekaderos, bai. Bueno, esan bar dugu, gaur, gombidatu <laughs> dauzkagun hauek. Claro, goiti izena eskatzen diogu guztioi, baina esan bar dugu, talde musikal badutela. Bai? Eh, supuestamente. Bueno, hori da, batzu diote beste talde mota dela. Ah. Hori nahi dio teleporatu. Bai, bai, bai. Ez dakigu, bueno, bueno. Bueno, eh, bai. Zein da zuen taldearen izena? Eh, Jakolez berrogeita bi. Haupa, eh. Pero esan bar dugu, es, o sea, etxene, eh? kenduko betau. Esan bar dugu ondo, nola da izena? Jakolez, kuarenta du! <laughs> Kuarenta du! Oi, irun espero. Es que izan zen aurreko eh, taupada fest, baino hilabete bat lehenago, eh, ikusten ginen bakoitzan irratiko bikide, Joko du, kuare toio, eskalizan <laughs> gure, gure agurra. Seguro, seguro intxau kuartela nere hola saludatzen dira. <laughs> Bueno, egia eh, eh, da, iazko taupala egon zinete. Bai, eh, bai, bai. Neumoniakin ikusin un konzertu hori. Neumonia taldea? <laughs> Eh, no pasó neumonía. Barruan ne canta. Ah, vale, vale. Podría valer, eh, puntal de bate entre 87, neumonía, escorbuto, vómito. Eh, vale, vale. Va, ba, ori, ingenun aurreko ez ziokean asmatu genitun talden izenak. Segura has matado a daudela. Bai. Hemorragia interna. Buah, se me acaba de ocurrir ese. Buenísimo. Hemorragia interna. Cáncer de esclavo. en Navajazo múltiple zan irungo. Sobredosis de lentejas. Por un bako bat, basu jolea, con un manego naurreti, navajazo múltiple jotzen zuen. Putza. Putza. Bai, oentxo, bota ez dena. <laughs> Pues con tu zeni baitaren hago pixka. Hijos de puta. Eh, putza. Eh. Putzu, arroputza. <laughs> Joder. Bueno, bueno. Bueno, pues guretzako ore bat, eh, hemen egotea, holako... Oreo bat. <laughs> Ore... <laughs> Ba, holako musika taleba gaina beti, jode, dagola kausarekin eta hola, eta orain enkausatua daudenak. Ze gauza, bueno, enkausatua, ez dakit hola dain hitza, bueno, ba, eske deklaratzera deitu dizutela edo bai, eh investigados, investigados, investigados bai, de Itza, bai. Ba, Hacen una serie, eh. Sí, de Iker ¿Sine? Jiménez. <laughs> Iker Jiménez. <laughs> eh, eh, ingo dugu como titularra, gero dakagulako elkarrizketa sekzioa, orduan osartuko sartuko dugu igual gehiago, ¿es? Cafra. Bai, bai, bai, bai, bai titularra. Todo por la encausa. <laughs> Bai, laguno, pues hori, ba, gurekin daukagu Jako Leftarrek, geratuko dia gurekin irratxa jo, bai, bai, bai, bai, bai, bai, esango bai. txugu pare bat txorra da, bueno, ya bai, esango bai. txugu bi, esango txugu beste, beste batzuk. Batzuk, oi daik, oi daik. Ah, lehen, oa, joe, proposatu ben ertziok eh, demoraldi berri honetarako, baina azkenan ez duen egin, txorrada bat botatzen genuen bakoitzean, timbre bat jotzea edo, pero eske, geldituko zen como un euro timbre ahí, digo, <laughs> En plan, interferencia de esa eh? Es que hori egiten zuten eh, Madrieko irrati libre batean, eh, Radio Ela, ez dula zerikusirik ikusirik kon Ela sindikatua, Radio Elan, segon irratxe jo bat, que era asamblea de majara, asuste torrelako zerbait mm. eta zekaten timbre bat. Y se pasaban de tuerca, eh, jotzen zuten timbrea gaiez aldatzeko. Ela la hostia, eh? <laughs> Bueno, lagunot ba, Azken saiotik Onera eh, Beti egiten dugu repasatxo bat Zegin dugu azkeneko hilabetean lelopean Bai Repasa da azte santanikoa ez? Izan dugu Hori da Zer gehiago eh, Jartezkundeak ere bai Pasadia Hemengoak orain kataluniakoa datoz Es que denetarik Venga, opa, eh, Hala, etenga, be Pasamos de urna a otra <laughs> <laughs> timbre, timbre, no ga. Un atraso, un atraso. Eta, bueno, ze gehiago, bueno, donostiare... No, autoeskundei buruz esango duz zerbait, o, es que... <laughs> ya, es, es que, es que... no si merece. Komunea jugua jo, igual. O sea, que berri geratu garela, ez? Eh? Ya está, o... para txanda. Es que... no, no, eh, apostu bat, apostu bat. Zenbat tardatuko du, urkuiuk, en eh, kolokatzen. Eh, ze, eh, marihuanarekin, kokainarekin, <laughs> zerekin. Ja? A sekretariakin liatu da, bai, eh? Hau da, esklusiba zintzilik irratia, bai, eh? Bai, bai, da. Ez da lehengo pertsona esaten didana, eta entzadenez, mm, horregatikan... Y tenemos fuentes muy fiables, no, indika? Bueno, no, sa, no, no sé yo, pero, pero bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai antares, harrapatu zituzten, bai. Bai, bai, nik uste nuen erdia apaiz, bueno, berez, ap, apaizen izan bertzun, ez? Bino gero maite zen, eta uste dut olako, no, no, bai. bueno, igual karri bertzute, hone, bai, alkarrizketatzeko. Daukana pediarekin, eh? ez nago harritzen, apaizen eh, izan. Ba, ez, ez. ja, eh. ja. Ba, orain, zuek uste, zuek uste zuten nun baita maitoko duela? Bai, Igerri, Igerri, ez dakizzen bat <laughs> urte ardantzarekin batera, alur azpian, imaginatzez. Hor, ez dakit noiz. Lehendakari muertosek... Ate giratoria, bai, <laughs> eski hori dauka borrea. Lehendakari muertosek jarri zuten tuit bat, andartza ardantza hilzenean, de ara somos uno más en el grupo. <laughs> uno más en el grupo, hori. Ose gora izan zan, hori. Bai, bai, hori. <laughs> Dijo un izen lanea lehendakari muertosen kamisetakin egun hortan. Bai. Bai. Da, bueno. Ha, nik, eh, udaletxean ditut lana, eta... Era como, eh, oh, hijo puta, qué provocador. Ea, ea. Bueno, está guay. Ah, eh, sí. está Hombre, gogoratu behar dugu, hemen gratia beti, Eh, bueno, kontrainformazioa komentatzen dugunez, esango dugu gainontzeko medioka aipatu ez zutena. E, bueno, bai, baten batek, eh, bai, e, eh, ateratzen, berria, eta bere garaian, sakaban, e, preso, eskoa presoen sakaban, sakabanaketaren aldekoa oso aldekoa zan, ardantza. Esaten zuen oso herramienta ona zala, eta baitu gero ze ondoriak ekarri zion. Baina, bueno, hori gogoratzeko, zi, Bai, eta baitaren e, eroinan garaian eta e, astigarra, oso astigarra arrasateko municipal bate jarraitu zion kameluari eta bukatu zen intxaurrondoko kuartelan eta saiatu zien hoi investigatzen eta ardantza zegoen lehen dakari esan zuen, no, esto no se investiga. Ke, ardantza izan, zen arrasateko alkatea. Baitare, bai, bai. Eta gero lehen dakari, da, eta lehen dakari zenian uste dut izan zela hoi, eta... Jende ona, bueno, ona. Bai, kositas. Eta ardantza iristen zenean berandu, eh, iba kontardantza. dantza. Kontar. iba, <laughs> edu, ze gauza. bueno, ba, guk kontardantza ez juteko jarrituko dugu. bueno, eski azu horreatu zara gidoi. Ja, eski, komentatu bueno, behar nun. Gidoiaz eskaletaz da gizzer da, nao. Ah, donostiako... Ezin da, ezin eskala, esan. Esan dut eskaleta. Eskalpi! Eska... Ah, ah, ostia, boi tarde. Vale. Bueno, bueno, bueno. <laughs> Cebolleta. <laughs> Baina nina cebolleta. Kerrimakon. Bai. Bueno, hori gertatu da, ze eh, zer gertatu da. Donostiako giza eskubideen zinemaldi... Zinemaldia... Donosti zi, donostiako giza eskubideen... Zinemaldia, o bai, Zinemaldia zan. Zinema, da. Ba. Esaten da zinemaldia. Bai. Bai, Ah, vale, vale. Ez da bakarra munduan, zine maldia. Claro, zine aroa, edo... Ez que gauza da nola esan, ose, dut bai, eta sinistu intzute, porque lo he dicho con... Bueno, ah, baina, hemen, claro, dago, zine maldia minúscula. Zine maldia. Bai. Ah, vale, zine ba, maldia, eh, vale. Egun baino gehiago da, eh? Vale, bai, veo que estás al día. Oida, egun ez <laughs> egun. Vale, Ander, Ander Iriartek Oie, aio txarra da Aurrekoan inzula karpeta urdinak Orain Oso gomendagarria oso bai. Hori da, da, dokumentak usituz garria ba, Orain beste bat eh, Bai, kaleratu du. buruzko beste bat egin du. Oh, eta aurrekoan hemen gonbidatua izan genuen Kote Kamatxok, Kote Kabezudo bai, auziari buruz bai. ere bai, egin du beste dokumental bat. Oso interesgarria. Eta txapore bai, mm. eh, Kote gatikan, mm. e, pakote, hor, jota fuego. Bai, eta gaina laguntzai gabe. Bai. Zebeste beste gaiakin, va ba, bueno, baita ere oso garrantzitsua da, eta gaina publikoan sari irabazi duan deriri artek, eh, dokumental horrekin, eh? Ah, bai, publikoan sari netzako bai. da garrantzitsuago bai. hau zinefiloa eh, Madrilen, irabazi zuen, karpeta, urdinarekin publiko saria. Bai. Targentzako zan, sekulako saria hori, bai. da, Madrilen hori irabazia, hostia. ostia. Bino, bueno, nik uste ja, eh, torturan eta asunto ja, egin daiteken gauza dela. Bino, kote kamatxo lana, Ostras. Bai, orain dago. Kote inorrek ez du sartu nahi. Bai, da cabeza de turco taberatzekalean dauden protagonistak oso garrantzitsua dira. Bai. Oso bai. pisutxukoa. no se salva nadie. Ez, ez. Bai, bai. Ez da emeritoa ez ere. Ni de un lau ni de otro. Por no quitarle mérito al emerito, ez da libratzen ez dare. Bera. Mm. Bai, bai. Pues bueno, hori bai pasada. Duela gutxi izan da, duela zepa de bat. Eh, bueno, eta gero tabarra izan dugu. Segurako oh. tabarra. Tabarra. tabarra, tabarra. que gaina, keko... Keko. Keko Junzan. Keko... Bilbo... Tagisajo ez dago hemen. O da. Oh, sea, izatez, yeah. berez, bere gurasoei... Eh, azkunak eskondu zien. Azkuna matata. Azkuna matata, tío. Azkuna matata. sea, da, bil, bil, de pro. ¡Qué nivel. Es que, eh? algo deguta Gutabarra. tabarra. Nik Torain, orain, jendeak tatuatu de la Osa, jendeak tatuatu ditu eguneko kontuak, dela tabarra hasi. Eta ta, tatuatu omen dute muniain kopa hartzen, eta atzo muniainek utzizun. <laughs> ja, Atletik. Bai, bai. kopa utzizun, ja, dateari utzi dela. Kopa, bueno, hori... <laughs> no, pues, eh, ni hor, detaile pare bat, e, kontutan hartzeko herri eragilek zerbait antolatu nahi degunean, edo zer dan espazio publikoa, zer dan privatzitzatzea espazio publikoa, dibidez, E, ni flipaturun esaten, esan zutenean nervioa jibaia, nik usteet jaberik ez daukala momentuz, e, hor nahi bat zenuen sartu ordaindu du bartzala. Gabarren ondoan egoteko. Ibai zabal, iba bai. Flipatzekoa. Osa, ya... E, bleko batzuta maioz jartze dute la daudenean, kobratzen, azia, de, adibidez, mm -hmm. donostiako e, ulia paseoan ere bai jartzen dute hor kobratzeko, hor, ez dakitzen bat urte gertatuz izan, eta eh? Osa, ni hemen, bani banator paseatzera, zergatik ordaindu, zergatik horatu, ez? Eta ezarri zuten prezio bat, bai. e, eh, bos hori, nahi bat zenuen zure eh, eh, taldearen ondoan, gabarra ondoan juteko, ba, zen bat, e, diru, ordaintzea. Eta gero beste detaile bat, izan zan, e, atletikeko jokalariak atera zutenean, elektrotxaranga bat kalean, baimenik gabe. Azta azken batean. Etorri zien, municipalak, isuna bat jarri zieten, baimenik gabeko ekitaldi batzelako. Mozal lege aplikatu Bai. Baina, amigo, hortik, egun batera, opare egun batera, isuna kendu ziren. Sabine etxea, gru, hautezkundea dira, kendu multa. Eta, gozat, esango, eh, bai. gabarran asuntuakin. Horren beste jendek patu nahizun, aforua jarri zutela. Bai. Esan dute eh? Euskal Herri Jendia preste gola patzea Esan no, es, dute izan dela Euskal Herri osoko ekimenik jendetsuena San Fermina baino gehi sea, Euskal Herri osoko ekimenik jendetsuena izan dela hori yeah. Bilboko presoen manifa baino gehi Imaginatze eh, Euskal Herri osoko e, Eta eh? eskundeak baino gehi eh. <laughs> Zenek ira, ez du? Abstentzioak Gabarrak ah, vale, vale. <laughs> Gabarrak, Se está hundiendo todo Hori se está on Sestao, ¿eh? <laughs> Sagabarra una de cuidado. <laughs> bueno, pues hoy detalle pare oye comentatzeko, mm -hmm. ¿no? Que dero herriko eragile que antolatze utenean zerba, pues beitu ze traba dazkagunez, vaya, bueno. Ahí pentsa dai pagarria irutu zitzaidan, ¿eh? Eta aurrengo taupada egiten baldin badegu oi hartu ni baian. Eh. Gabarroi batean, pa. Venga. Eh, horre, ezea Eh, pa presera eritxi baino lehen, eh? eh, eh, eh, berriak egiten ari izieta parrean... Eh, altzaten. Altzaten, ahi, eh? hortzak, kontzertu bat. Bueno, kusiko deu. A ver. Korkoi, eh, badaude, balin badaude angila elektrikoak, hortikan enchufatu dezakegu doainek. Ibaika nos patrocina. Ba, gaine hemen ayuntamentu lan egin balakau, o sea que ba, está, ah. todo, está todo hecho. <laughs> Tenemos enchufe, eh. eh Yo rente iguanez, eh? eh. Bueno, eta zer gehiago, beitu, eh, hemen gaina badaukagu, eh, zea, sekaderosek aldigula zerbait komentatu, ze, aurrekoan komentatu genuen, eh, ba, ertzainak tolosako gazte hau zaritu ondoren, gero anoetako estadioan baita ere makume bat, e, pilotak abak jaso, bere jaurtitakoa, eta gaina kaso horik ez hori da, omision de sokorro, hori da delitu bada ere bai, mm-hmm. eta haitu zeinak egin zuten, bere Eta gero, astigarragan gertatu dana, e, ba, baldez gazte bat, e, brote psikotiko bat izan zuena, den alduzi joan, kontrolpean, bizilaguna berarekin, etorri izan ertzaina, eta bat batean denok kanporatu zuten edo bakarri berekin eta eta hiltzan gaztea. Eta bueno, se zuk esan diatzu, zerbait gehiago dakizula gaina astigarraz bazela. Bai, ba, ba bida. En mutilonen bikotea nere laguna da. Eluska izan hau musu handi bat, Eluska da mendik haitzen nahi bat zera. Eta bia, pixka kontatuko, nahi bia kontatu dian mhm. Orduan, pues, ustet gertuko informazioa dela eta esateko informazioa dela. Gauza da, mutilo honi brotesikoteko bat eman eta, bueno, asizan bere etxetikan, balkoitikan pasatzen bizira balko balkoira, pues, eh, bai, esan ba, que le estaban, como que le estaban persiguiendo, pues, en paranoia da zeon, eta, bueno, e, eh, unak lasaitu zuten, urbasoa eman zioten, etzekiten ez da, nola jokatu, Baina ez agresibo mutila eraiekin, mm -hmm. izutua. izutua. Atzetik han seik azazkala, eta ez dakiz eta esan zioten Ura eman zioten, nahi zu deitzi ambulantzi bati eta municipalei, eta no eta mutilak baietz esan ziren. Vale. En, hoi pasata e, berriz ere bere etxea sartu zan, nire laguna dan eluska bere bikotea dana, etxe iritsi zan, en, behaiekin jarri zan, esto lo otro, eta momentu batian junintzan eta bizi bizilagunan neska bat, enfermera omen da, ba. saiatu zian kalmatzen, ez da gize, eh? etorri zian municipalak, astiarrakuak, eta bueno, saiatu zian lasaitzen, eta bastante kontrolatua zeonian asuntua, en, ertzainak azaldu eta biali, omen zuten unidad bizkor, bizkor. dala. Bai. bueno, ba, azaldu zara hor gizton txakurra da, e, denak beltzez jantzita, armatuta, esto lo otro, igoziala etxera, eta bos, reduzitu intzuten mutila. Eta gauza da, eluska iritsi zala etxea orduan, eta jaik usitzen mobida guztia bian, eta, eta hoi, esan zion, utzi lanzuten egi jotzen, mesedez, eta ertzain batek esan tu akil non zubes, tu no pasas por aki, jo soy la autoridad, beak entzute zitu mutilan buileak goran, reduzitzen nahi zian bitartian, eta uste esan zian eluska gero utzi zioten iotzen asten soretik, baina mutila ja jetxi zuten eskaleretatik oloke zea, osea ez zioten utzi ikusten, eta jetxi zanean eluska ambulantzian zakaten eh, reanimatzen, reanimatzen saiatzen, ez da gizet, eta hil da zeon igual, igual zeo zer, eh, pasa esatea, o gaizki kontatu, baina, bueno, pixkat uste ikusi ez zutela nundik handi joan tema. Bai, bai, momentu oro, beraiek nahi zuten, bakarri, beraiek ere egin zegin diote. Bai, ertzainak municipala eta santzien juteko, ez dakiz, e, eta... Testigori gabe... Bai, bai, enfermera honek esantzion zion lortu zutela lasaitzea pixkatala, baina hauekin barrian lasaitu intzuten alteratu asuntua. Eta, bueno, gero azaldu dira, en, gorputza inomen zuten izoztu, eta gero ja, pues, entierro bat o lo que sea, kajan zehonean, ikuste zian markak porrazuenak, taser marka izan zitezkenak, etcétera, mm -hmm. etcétera. Kostila hautsik, e, pues, golpe asko, golpe asko. Eta hoi, ba... Eta, ba, e, eh, bakizute, familia deo salaketa... Eluskak eta badakit dabiltzala hortan. Vale. Baino, baino ikusi zenuten gero, hemen dakazua puntatuta, erkorekai konparezentzia eskatu zitzaion. baina Baino, peso eta pene gen tumbatu intzuten eta... Hoi da, lotxagarriena. Osa, deitzen dizute zure ardura azaltzera, eh, bi boska... Pues ikusten deguna onun bezala ez, palestinen kontuarekin, beto, derecho pa, boto ez da zer eta jazta, eta libratzen zea, bai. eta berdina erkorekak azalpenak eban eh, bat zutenean, zuenean, bi mm. eh, partido, gai, orain, <laughs> e, eh, potere hartuko dutena berri erosko jararitzen. Rekalkatu nahi detena da, en, eluskak nahi ez bazan ertzaina etorri, municipalak eta en, ambulantzikoen artean, eta tipo mm. tipua lasaituko bai. zuten, ospitala joko zuen, eta anin beharko lituzketen gauzak ingo zizkien, baina hauek bai. azaldu zian, eta kriston potorua armatu zuen. Bai, bai. Eta eluska, e, eh, sentitzen zehoz egaizki kontatu behar, baina, bueno, la, pixka nervio sozialatu naiz, baina, besarka da handi bat, eta... eta gauza hauek esan behar dia, ze beste lekutan... Eta zerritzegin, edabidetan eta zerritzegin... Noi da, noi da. Gero manifestazioa egin zen, bueno, elkartera ez egin zen, ertzainak ez ziren etorri, normalian beti agertzen dira, orduan nik uste kasu onta hitz egitea etzela komeni, eta interesatzen, eta orduan ba elkarteratzera ere etzien agertu. Hmm. Ze agertuko bazen, ba, seguraski liskarrak edo zerbait gertatuko zela, orduan badakite, tema honta ezin dela hitz egin, ez dela hitz egin behar. Hmm. Pues, errudunak segurazki behaik izan dielago, esaten dugu seguraski para que... De presunción de. Presunción eso es, pero bueno. Deste gauza bate bai, esan edet, eh, kamarak daude usted portal hortan, Eluska hmm. saiatu da kamara hoien imaginak aurkitzen, eta ke kasualidad ez daude momentu hortako imaginak Jode. beltzian daude. Bai, bai, bai. Ba, betikoa, eh, kamarak daude jarri ja bai, bai, cuando bai. interesan y cuando no, no graban. Bai, bai. Betikoa, nada nuevo. Bai, bai. Nada nuevo. Pues bueno, emendikan, ba, ba, ba, les gazionita bere familiari, ba, besarka día, un día bat. Bai, eh, ze, ze, bai, animo asko eta, ba, besa. Oida, oida. oida. oida. Eta, bueno, ba, pixkat atala bukatzeko zeboietak, nahi zuen komentatu Portugaleko, bueno, gaur, Portugalen daukate... Bai, justo gaur, e, aprilaren hogeita bosta, da, e, eh, krabelinen iraultzaren eguna, Portugalen Salazar e, diktadora egon zen, esaten omen dute, Europako dikta, diktadurarik luzen azakit frankismo baino. Entzunde berrogei urte eta zerra, baina Franco berrogei urte egon zan. Osea, gutxigo. Franco pizka gutxigo, eh? Nien Antzeko nebiliko dia. Horregatik, baina... Franco goita... Emeretzi justo berrogei, karo, 76... Es, gutxillo, 36. 36, 37 horregatik. 36, del 39 al 75, 36, bai. Ah. Hori da. Horregatik, esaten dute, Salazarrena izan zela luz, luzeagoa. Eta hemen, kurioso da, Zera, armadak ja, egin zuen diktadoraren kontra. Fra, eh, frankismoan ez bezala, armada zegoela frankismoaren alde, ja, irizan mo, momentu bat, armadak intzula kontra, eta beraien seinale bat izan zen abesti bat jartzea, oza, hartu zuten irrati, eh, erriko, bueno, erriko ez, herrialdeko hainbat irrati, eta san, eta esan zuten, cuando zuen esta canción, significará que puede salir a la calle. gaur jarriko dugu, jarri zuten abesti hori. Gaueko ama bitan gaina uste jarri zuten. Oida, da, komo si, aki ponen el oskogudari a las 12 en Mm -hmm. pues, jarriko dugu jarri zuten abesti hori, abeskat ba, irratiaren garantzia zimarratzeko bla bla bla bla bla bla bla <laughs> Eta gu hemen geratuko gara, eh, jarretu gara burratxa erokin ezgea kalea aterako eta... Bai. Igual da, imakiazte zaharri jendea ateatzea zintziliken, etxin durako abesti hau, dena kalamedan... Venga, ah, bajar bueno, Da. Alfonso da, ¿es? Grandola Vila Morena. Bueno, Seca Alfonso da, abeslaria, baina ezakit garaiko abestia den edo bertxo bat, baina berez e, izenbura da Grandola Vila Morena, pero horrela portugueiroz. Grandola Vila Morena, Esa, Hombre, se me dan acentos, muy mal. <laughs> Esta acento asko jartzeko zei. A ver, saiatu se se cadera. Grandola Vila Morena. Andola Vila Morena. <laughs> Ah, qué Fala portugués. Venga va, va a ser Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandura Vila Morena. Em cada esquina um amigo em cada rosto igualdade. Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grandola, Vila Morena, em igualada. O povo é quem mais ordena. A sombra de uma zinheira que já não sabia a idade jurei ter por companheira Grandola tua vontade, Grandola tua vontade, jurei ter por companheira, a sombra numa zinheira, que já não sabia a idade. Ez zioa! Ez zioa! Ez zioa! Ia beteko, bueno, zentzun dugu kainita. fondoan. Ba, uste de Jakolev berroi tabidela, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Baina, fresko, fresko. Fresko, ba, fresko. Hemen estrenatzen... Bueno, ez batea, zen, Fresko saia. Bai, bai. Gaur da, osteguna. Elkar ikusi ginean, igandea zan. Bai. Bai, bai, bai, bai. Eta justu, grabatzeko berria... Bideoklipa, grabatu berria zan edo ez? Aste bat lehenu hor, ez? Bai. Ba, bai, barkatu, egon zigeten grabatu zutenekin, egun hortan, ez? Oi da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nik unintzen bazkaltzea grabatzen egon duzi... Ba, grabatu benun, aste santuko bigarren igande, azkeneko igande. Zazpian, Bai, eta lehen guen jan, oraia bukatu azon dokumenta, osea, bideoklipa nik esanien, ei, bera, guazen, bazkaltzea, asko gustatzen hauen toki batea, eta ja, asti garran... Komer torrijas no, no había torrijas ese día. Eta eh. bai, hor en un justo azoka artisa bai. azokan asti garraga. Bai bai, bai, bai. Eta diskoa bat atzo batea zen, hau da justo videoklipan kanta, eta... Bai, ba. izena mate joan kanta. Bai, bai, Adierazpen askatasuna da diskaren izena. Disko homónimo. Como dicen en la radio de verdad. <laughs> bai, bueno, bere diskonek izena asko ditu, eh? Bai. Asiera, asiera, asieran, Ze ja Imanol ta zegola taldean eta lehenengo diskoa zen naiz eta aurreko diskoa Imanolek zuen kantak jainak zeuden, zu sartu zinenean. Bai. Eta hau da lehenengo diskoa ja Imanolekin eta sortu duguna eta nahi genuen diskoa ia guztia euskera zatea. Ze guretzako erronka bat zen, oain arte dena gazteleaz indugu, ze Enrique aurreko abeslaia herri zen. Eta nik proposatu nun lehenengo izena diskoantzako zen autopolitikoa. -hmm. Eta zen, ba, euskera, hemen ematen du askotan euskera zitze egitea, eh, bueno, euskalduna gea eh, itzein berda euskera, ez, da, euskera zitze egitea autopolitiko bat, niretzako, eh? Mhm. Bai. Eta hau izen lehenengo izena. Gero hasi ginean kantak iten, kanta oso personalak bezala ziren, ez? Bai, bai, eta zen, bueno, ba, erraietatik, izango da diskoan izena. Eta gero ja, iritsi zenean, guardia zebian, e, eh, zitazio zedula eta guztio, esan, pfff, pues ya está más pues, claro agua. Pues ya, eh, vale. Disco conceptual hoy al debate utzi eta pues Oneiman Bertzaio Caña. Bai. Eta bai, eta hau izan da azkenin gehatu den. Eta besti hau eta barkatu izan dan azkenego kanta intzana, osea ba- diskoa jainda zeon ta hasan gero por culo. Kanta oh. Ba- oingo dau, bai, bai. mendika kintzun. Ta, ta izen hori emango jo diskua eta bai, hasi da. Ni galdetu bai. zuen, ze bain topatu ginen oi hartzunen, eta ipatu zenean, jo, pues agian beste a besti bat geituko diogu egoera honi. Bai, ze ba. diskoa prestatu, ja, eh, diskoaina zegon, o sea, maika kanta genitun ja pres grabatzeko eta de repente eske esan en un eske ze e, gertatu denakin. eta ensaio batian ate genuen kanta E, estudioan ginen bitartean, nigotzena pixkata eginela, batez ere ni bai neonian bateria grabatzen e, ni bai izaten, bueno, hain hau, hau inbeste hau dal, hola, eta, eta letra ebai, azkeneko zatia berandu bai, grabatu bai, genuen, bai, hau txak bai, grabatu, genuen, eta gero berandu grabatu genuen zatio, izte, dena zegoen, oso berde, oza, eh, ensaio bat, ian, mm -hmm. obitan jo bakarrik uste dut. Eta hori, bueno, eh, osea, grabazio estudian bertan, sortu zan, ba, gautza, bai, gautza da gutizuak gurratzen ditugula. Mhm. ez gara estudio batea juten bueno, grabatzea vale. Zuen lokalean, o, bai, no, zuen bai. bai. bai. Eta nola materiala bat eta... A ber, ez gara profesionalak, eh? bueno, nola materiala bat dugun eta... <laughs> eta pixka do yourself ideologia edo gauza egiteko... Zea horren filosofia hortan oinarritu da... Bueno, dena hola indugu beti, oain arte Eta orduan horrek ematen dizkizu abantaia batzuk, ez? Eta grabatzeko garaian da munduko denbora guztia dakazula grabatzeko. Mhm. Eta aurreko diskoan bai kanta baten bat ola eman genuen estudioa bai, eta bain guan ba hau. Bai, bai, eta bain guan ba hau tokatu da ola amatia eta... Eta, bueno, bai, azkerin nahiko ondo ez du maten biegunetan nintegoela kanta. Eh, a ver, entzute, gaina, videoklipa bai. baita, bai. dago YouTubeen, Bai. ni lengo gauza, entzuten ez du, abestia eta zapa, osea, emate izu sopapo bat, zaplasteko bat, eh, bai, bai kainerua, eh, zapa, eh, kainerua. Eta esan berda gaina rifa, eh, entzuten badugu neu ustelkeria kanta, Rifa da ah, un bai. guiñito a ustelkeria, ah, bai, bai, bai, bai. Ah, bai, bai, ze, bueno, neugorriak gorriak llegon dutzen hau zituak bai. e, eh, kanta horren gatik, eta, bai, bai. eta, bueno, gino bat, inberzen. Eta justo rifa xerago el piri, biri, biri, biri, da ustelkeriari gino bat. Gaina eh? horia zebia sartu ziren saraketa. Eh? Bai, galindo. Bai, bai, bai. <laughs> Galindo. Gatito, lindo. lindo. <laughs> Bai. <laughs> bueno, ah, por cierto, ez dago esan, baina irratian badaukagu telefono bat. Telefono fijo bat. E, jendeak ezak izterran telefono fijo bat, baina telefono bat ez da arruletarik, hola. Zehatzi lau iru. está, gure zenbakia nahi bezute deitu eh, galderen bat egin, edo ezakit, o aportazioen bat, edo. Gure zenbakia, bederatzi lau iru, bi, zazpi lau, zero, zazpi. Berriro, esango dugu. Behatzi lau iru, bos bi, zazpi lau, zero, zazpi. Telefona, deitu lasai. Eta, bueno, maizu denako. Eta, bueno, maizu denako. bajustankeria. Ba justo ba, ba, kantan hasiera asierako rifa, da oi pizkat eh gure kantan rifan, bueno, hortan oinarritzen da. Beitu, beitu. Ta bueno, Leno Eskatu dizu, torri a ver, nun topatu, jako fen biografia, esan dezu, ostia ez dago, o, edo eh, zero. Eta biari da zu resumen bat, ola, laburpen bat, ez? Bai. Eta hemen, bimila sortu zenuten. Badirudi, di, bueno, agia lehenagoen txegutan, baina lehenengo grabazioa bimila amasikoa da, ez? Bai, bai, maketa... Eta berez, sortu, sortu proiektua gestatu edo? 2008an hasi ginen lehenengo ensaioak gauza da gero ni Madrida junber izan du nula bizitza lanagatik, horreten alditxo bat egon eta ja ama bost bukaeran hasi ja serio hartzen asuntua. Mm -hmm. Eta 2008an lehenengo kontzertua joen un maiatzan, eta hor ja atera genuen lehenengo maketa bost kantakin eta bersio batekin, eta harrera oso naukizun, eta ja ba, urtero zehoz de eh, publikatzen jungea. Bai, hemen irakurtzetena da, bueno, baita ere kide batzuk aldatu direla, e, bai, artean ez? Eh, bai, hasieran hasi ginen, e, Jon Retegi, odioko bateri jolea e, eta nik, e, estudio aparte katzen genuen, bilek mm. horre estudio txoa genuen, home estudio txiki bat, ola, pos, gure gauzak eta grabatzeko. Bigitu baita. Bigitu baita, ah. bai. Eta nik erakutsi nizkion, nitun kanta batzuk eta esan nion grabatzeko bateria eta bajoa gitarra eta hotxa nik grabatuko nula eta grabatua genunean zen, hostia, pues igual zeo zein berda honekin. Mm -hmm. Eta justo ya bete bat zulenago enduzien donostiko indeseable estaldia grabatzen, gure estudioan, eta oianekin oso harreman hona genuen eta oianei komentatu genion e, eh, bajo hartzeko e, eh, proiektu berri hontan eta gero abeslaia bilatzen egin genian eh, Bueno, ba, Enrique azalduzen dela Riotxako gure lagun bat Komentatu geni Toki, Tokitako, oza, bai, gure eh Bai, prade bai, bai. eta, karo e, eh, Guk ez ezko bezala dela genuen bueno, ez ezkoa, ba, beak ematia Eta komentatu genuen eta, ah, bale, preste gola Azte azken erotortzeko ensaiatzea Pradejonetik Joder Eta Eta hori izan zen, lehenengo formazioa, horrekin ate genuen maketa Eta diskoa prespatzen egin nela Bimila eta mazaztiko lehenengo diskoa La pesaia kontinua E, koldo sartu zen taldean mhm. Bai. Eta gero ja formakuntza horrekin grabatu genuen baita ere Sequestro Express diska 2018an ikuste hemen. Hoi da 2018an, bai. Eta 2019an ate genuen zuz, grabatu genuen zuzeneko bat Oihartzungo jaitan. Hor ja Enrika Enrique Ektalia utzi bertzun eta despedida moduan ba bueno, grabatu genuen kontzertu hoi. Eta ja hor bukatu genuen ba eta patxoia ja, Enrique utzi Eta hor ja Imanol 2018 bukaeran Imanol sartu zen taldean. Bai, bai, bai. Gure sekaderos. Gure sekaderos. Bai. <laughs> Hori da, da. Gordon bustia asko ebiltzen egin. <laughs> bai, bai, bai. Jode, eta ikusten ari naiz, ze prolifikoa hitza ezakit euskaraz, eh? baina jode, eske urtero zerra. Eman korra. Eman korra. Bai, guri COVIDak intzigun mina, tío. Bai. Karo, talde guzti bezala, ez? Eh? Bai. Gara joiek ere bai, ze movida, eh? Nola, baitare hor, eh, ze eh, Bikoitza Gonzan, talde, pro, aipatu zu profesionala. Bai, bai, bai. Eta goan daukat, talde profesionalek altzutela aktuatu, segun ze balintzetan, eta ez profesionalek ez. Guko benun, agare, eh? Bai, nio, guko benun, astigarra gan, nio, debobiseko... Debobiseko ekemen izan zuten, debekua. Ta ez du debekua, bere herrian. Hori da, bere herrian. Bai, horretako, bueno, eh, kulturre atala edo zeak, debekatu ziete. Bai, ez delako altan emana seguridade sozialian, eh? Eta beste rasero bikoitza, eh? Dai. Zer dan profesional, zer dan ez bai. profesionala? Talde asko daudenak profesionaltzat hartzen degunak, baina agian ez dia bizi guzti zortaz. Eh, ja. Karo, oso arriskutsua da, berizketa hori. Bai, gero itzengo dugu, ez, golf, golflari profesionalak eta ez profesionalak. <laughs> Bai, bidez. Hortzea bai. da gau, edo. Du gaina, justo, 2008an atezena, vuestro pekado aurkeztu bergenun taupada festen. Ah, Marchoan bai, bai. Eta martxoan amalauan konfinatu ziguten. Eta etxea iritsi ziren un disko eta agutenak bila eta ziren duguen entzerratuak etxean. Mm. Eta horrek bai, bai. bai. mina intzigun guri. Ze oso ritmo ona genekan eta pff, derrepente ba, disko berri batekin. Eta disko berria etxean eta ezin aurkeztu gaina kontzertu pila genitun lotuak. Eta ja, ez, ezin aurkeztu, ez, ez, ez genuen arrankatu 2008 bi arte, ia, bai, ia. da hondi, ja, izan dut. Eh. Bai, eta gara, ja, berri zartia, <clears throat> ja, dinamika mozten dizu, eta, <clears throat> eta horoko horrian denek, militantziari gertatu zaio, zenbat bai. gaztetxetan bai. etenaldi importante bai. bat egon da, zenbat lokaletan, zenbat... Zoba, kolektibo, irratian ere bai, e, bueno, ez da genuen... Bueno, egin genuen irratxa jo bat. Hori da. Konfinamendutik eh, eh, eh isolamendua apurtzen rompiendo el aislamiento bai, bai, bai, bai eta beintzat etortzen ginen pertsona batzuk etortzen zien irratiare bai eta beste froga bat ez oire bai prestatua zeola zeu zertako bai bueno hortarako salvo conducto batzuk eh, lortu genituen egitea el zifarekin hola Ez, que es arrosa zaretik eta arrosa zaretik importante Bai, bai, bai, hor, pues hori, sareak hortarako ere, bai, eta laguntzeko, eta... Ta... Bozo eskerrak, eskerra, porque hor ikusi genio hainbat justizia, ba, paseko di bezala, eta bar, eta bar, no? Zerra zeroak daude. Bai, geho futbol gampuak betezian, bukero bai, bai, oh, bai, bai, bai, bai. Eh, jendia lanea zi joan topuan ipurtzulo baino zeola, eta gero zintzen un kalian pasiatu distanta, lotxagarri, ja. Bai, bai, bai, bai. Bai, ze kontrola, no? Patatakin jangen un, asuntua. Bai, azkenean ez dugu inoiz jakingo pandemian asuntoa preparatua izan den edo ez, bino hortik aurrea gertatutako dena, noski kontrol sozial bat egoteko Dai. aprobetsatu dela, edo bai. hortako preparatua zegoela, ez, ez dugu jakin, bino eh, askatasuna murriztu dela, fijo, bai. hoi bai badakigula. Bai. Eta gara hortan, eh, polis de balkon pilo bat atera ziren, eta goatzen nintzen, vomitoren abesti batekin, Alguien te espía, alguien te vigila. Ahora cualquiera puede ser un policía. Vale. O sea, colaboración o sea, ciudadana. Colaboración ciudadana. O sea, A Nola bai. izlatu zuen bai. urteak bai. ondoren gertatutakoa. Bai, bai, kasi berra urte, eh, behan du, eh. Bai, bai, bai, Visionarioa, bai, bai, bai, bai. bai. Bueno, pues el eh, gaude hori ba 2020an gertatu zitzai zuena, diska arte, <laughs> bueno, izan eskutartean, baina aurkeztu ez, mhm. ezin. Mm -hmm. Eta gero ja 2022an e, eh, single bat ateratzen zute, por encima bai. de tu cadáver. Bai. Bai, oizen pizkat etzi un denbuean kanta hoy aurreko diskoan sartzeko eta ginen hor pizka ba, dinamika berriz berreskuratu naian eta esan, bueno, pues goazen kantau mhm. grabatzea eta kanta justo hitz egiten du Kortabarria eta Iribar atea zienean ikurrinekin. Ah, Eta gure lagun fraga ateatzen da hor. Bai, bere arte politiko horrekin. Bai. Eta hor jende asko, eske bueno, jendea motza da, eh? bai, <laughs> bai gure mugimendukoa eta gure mugimendua gu Guegia da Eh, musika taldean ba, e, sensibilidade politiko desberdina daudela Mio, taldia bai eukidu beti identidade libertari hori ez uh mhm. -huh. eta errebende esaten zuen nola ba e, ikurriñan aldeko kanta bat. Eta, bueno, eta letrak esaten du, no, o no es una bandera nacionalista, es una bandera por la libertad, ez? Uh -huh. azkenian, eh, transizio garaian, e, Espainiako bandera regional denak onartu ziren ikurriña izan ezik. Eta horregatik da, por encima de tu cadáver cantan kantan izena, fraga que esan por encima de mi cadáver se legalizará una bandera independentista, una bandera, eta gero, momentu hortan, errealeko eta letiko jokalariak zena iratetzea ikurriñarekin, Oso pauso garrantzitsua izan bai. zen, eta peligrosua behentzako. Eta nik uste, bueno, eta hortik e, bila eta legalizatu zen ikurriña baina Orduan, gu hortaz hitz egiten dugu, ostia, e, eh, rebeldia.oi egon zela baita ere jokalaritan e, Bueno, pues indisciplina edo ez dakit nola, itze, nola kalifikatu hoi, bineo Gu hoi gora ipatzen dugula, ez? Mm -hmm. Ez dela nazionalismoan bai, bai aldeko... Bai, bai. Ez? Da simbologia badago dagoelako, bai, horren bai, atzean, bai, bai, zerbait legala ez denean, bo, legaltzak hartzen ez zutenean, bai, edo? Eta gaina, dutenian, edo, nola sartu zuten ikurriña zela ira, ze, mm. Eh, momentu hortan poliziatoki guztia dizaben, eta nola, nola intzuten josi, jokalari batzun amak, nola eman zuten e, eh, atotxara nio, nola sartu zuten atotxan, nola, da, historia oso politia da, ez? Eta, bueno, gero atetzia hor, gaina, polizia inguraturik, Euskal Derbia zelako, eta, Hostia, va, ba, la gente es como, ah, es que anarquistas y nacionalistas, no, no, no tiene nada que ver con la movida, o sea, e, es gallo egiten, egiten, bai, ¿eh? Está, bai, bai, bai. está, está, bueno, pues hoy da, eh, antes de eta, single hoy, bueno. Pero, en día que es ando una narabra, va, es que en día que acá, hoy hoy, que ahorre uno, ni que usted asco, pues, Zutze hostia esan barri da nola pentsatu behar deten, ni Euskalduna da bidez alenein sentitu, geoa, geoa alde pentsatu estatu bat nahetan Euskalduna, ez? Oh, yeah. Baina, a ber, lehenbizi gauza batzun kontra jombar bai, dut borrokan, ez? Bena ez da, beltza ez ba? eta grisa eskola noski, daude, ez ba? noski, noski, honea torri zien ez? Frantxez batzuk etorri zien eta flipatzen zuten anarkistak euskaldun zielako eta herria liburua idatzi zuten, bai, ez? Jitxo bai, eh, ez da este egun urtikan, ez? Ena izgotzen Era izotzen, interesantzia interesantia da, ez? Nola, mm. bueno, pues, du azkenin hemen guazea, e, eh, kultura jakin batekin ez dituzea, tradizio jakin batzukin, Eh, Izkuntza, bueno, bai, eta arroz hau da izkuntza hartaz. Eta ba, bueno, eta jazta, está, gero ez, igual ez dezu estatu baten sinisten, edo ez dezu eh, gizarte vertikal batean sinisten, eta ja está, bi gauza kompatibilia dira. Eta gero gaina, oza, nik, nik, behintzat, eta eta asko erabiltzen dien hitza adiela nazio hitza, nazionalismo hitza, e, aberria hitza, osea gorroto ditut, nahi dut komunidade hitza, ez? Mm -hmm. Eta guaz genin komunidade bat, ea, komunidade euskalduna, naizuna, nio, nazio euskalduna, pfff, Euskal Herria, bai. Euskal Herria da, Euskal Herria. Bai, eta igual berdina esaten egin gala, minu, jo, que nahi nazio, barberri, hitza horiek, dia, komunidadea. Hmm. Baina komunidadea ez da, komunion, ez? Osa, ja, e, egiten du zehoz egeiotaz, ez? nazionalismoan iruditzen da, no, no, gu ba, bandera honen pean egon gogea. Ez ez, gu komunidade bat gea, komunio batean biziko gea, denak denak bat izango gea, eta... Eta, eske... Bueno, de Ba, ba, ba, ba, no, ondo, dago, ba, ba, tamizo, osea, bueno, ipatze zuen eh, puntala da horiek ematea, ba, zer, hori, aipatu dizutenean hori, ba, orain dakazuta aukera, ez? Gainera, esan esan duna, nika, taldean gaude, eh, diferente pentsatze dut denak, Bai, bai. Eh, eh, ez gea etiketatu, ez talde barru ni hemen guan aiz guongoa zea, baina bueno, gudazkau esan dezagun etxai batzuk o Gauza batzuk bai. kontran goa zela. Kontran, aman komunean kontran akazuten gauza eh. askoz gehiago. Eta hori hain pasaz, hain egu, en... En, oain investigatu ezera deklaratzea jombar reunion, pues, ofretzitu zaigu jendia, ba, en, juteko areago babesa matea, alde batzutatik, bestetatik, ez ez izenik emango. Eta gu esan deuna, gu babes guztik onartzeko pres gaude. Ez gea etiketatuko inorren barrun. Eta batzuk dijo joaztelako bestik ez baute jun nahi, eta beste batzuk ez baute jun nahi, behaien arazoa da. Zu nahi balin baduzu, gui babesa eman, etorri, eta denak hau gara hor. Ba, ez gaina gu ere talde bezala, sortzi urte guzela e, kontzertuak eskaintzen, eh, jodu bai jekasentzako, jodu bai ernaientzako, azkenean kausa da guretzako garrantzitsua, bai. osea, bai. jo que sé, pues ernaien ezkera bertzalean egon baldin badira atxilotuak eta kontzertu bat inber baldin bada, babesa mateko edo diru atetzeko familiarrak E, juteko espetxo horta bizitan Ba, mhm. egon gogea uh -huh. Eta GKS kantolatzen dut beste mobi da Egon dielako GKS atxilotuak edo, edo, edo zer gauza Ba, esan eske egon gogea Osa, ezkenian nik uste etxaila <laughs> iguala dela. Bai. eta, diferentzia batzuk egon, batzun eta bestien ardia, minio eske etxaila iguala da. Mhm. Eta kasu hontan ba, berdina pasatzen da, ez? Eta ja, bueno, pues, e, gero igual masa fondo, minio, eske adierazpen askatzena da, horren funtsezko, da, e, eskubide bat, eta, jo, ja, eta ez dela gertatu, eh? Minio, gut denai esan diegu, bueno, hauek etorriko dia, hauek etorriko dia, jakintzazute, tal, ez dugula hemen, eta ta nik bi partiak ulertu dutela eta oso ondo jaso dutela eta esan dute, bueno, eske nahi de hecho EH Bilduko batek esaten zian, ez? Eta GKSekoak ebai komentatu gure esaten dute Nik uste hau dela tema bat denak batea egoteko bai, bai, Eta atzo oi hartzungo plenuan, eta hau bai, esan berden ba, gauza bada hoi hartzungo plenuan EH Bilduk mozio bat irakurrizun adierazpen askatasunan alde neri bihaste duela bihaste bializiaten irakurriko zuten testua eta pasaden astean eh, e, eh, kideak eh, e, EH Bildukin hitz egin zuten e, nahi zutela atzoko plenuan irakurketa batekin adierazpen askatasuna inguruan eta guri babesa mateko eta azkenean bi alderdien artean irakurri mozioa. Eta gero, eh? gu segurazki eh, PNVekin Bai, eh? bai eta guk ez dugu ama ideologikoki oso urruti, oso oso urruti gaude <laughs> PNVrekin. Eta nik es, eta nik eskertu nun, hostia, kon momentu batean, zer dirazpen askatasuna, eske ez, ez dakit zenek esaten zuen hain eh, frase badago, ez eta hostia, batzutan entzun berdiela eh, gustatzen dizkizun gauzak, eta beste batzutan gustatzen ez dizkizunak, eta hoi, errespetatzea dela dirazpen askatasuna, ez? Eta, bueno, ba, atzo lekzio bat eman ziguten behaiek, eta, bueno, ba, ba oso eskertua gaudela, azkenean, ba, bai, ba, bueno, eske, funtsezko eskubide ba dela, eta... Baitu, ba, baitu ze... Bai, eta bat ematekoan esan deunakin, taltxatze begu, o kritikatze begu, <laughs> ba, gila esan, nos importa una puta mierda, hola xe. Bai, bai, bai... Baina cuidaos, bakoitza beria. Eta ez dela gertatuko, eta ez dela gertatuko. Ja, da, sentido común, ez da gertatuko. Baina, Eta bueno, pixkat, biografiarekin e, bukatzen juteko, gero beste galdera batzu egin geha. E, eh, bi iruan, beste, bueno, bateria aldaketa, dakazute. Bai, Ibai, Ibai sartu zen taldean, debo biseko kideoia. Uh mhm. -huh. Jon retek ikusten dut taldea, eta Ibai sartu zen. E, eta, bi mila iruan, single bat, bateratzen mhm. zute. eta anaiena. Eta orain, bi mila diskoa. Horrein, katoze diskarekin. Mm. Adi, azpen askatasuna. Bai, bueno, anaietan anaiena, nahi, anai gaztia hiltzitzaiten. Aziente, moto batian, da kanta bat nion, Hoi izan uzan pixkatik genuen akustiko urte. Ah, hori izan igandean abeslariak... Bai, abeslaria zan beren eska. Bai. santziaten gero. bai. hostia, zure naia Bai. Bai, eta esan nion hendikai ez, ba, urte urran, justu izan duzan, bai. urte bete, beleriotzatik urte betean airun atea, eta izan zen pixka eta azkarra hola akustikoen genuen. E, Jonko, leno Bobisen abestelari bai. jazanak, harmonika eh, esan nion ebai abertzigun toketxo bat eman da, ingerun kanta. Eta bueno, hain diskontan ja sartu dugu bateriakin, distorsioakin, ja... Berzioa punkia. Gaina, eh, eta Hala, eta jo. diskoan kolaboratzen du hasi erre baitare kanta hori. zitzaion da jo, san indica que santio, se lu de se jo, no de puta madre, tío. Beire aire bai, ilusio da. Eta ondo, ondo. Qué caña, eh. Bai. Hostia, tío. Bai. Bizitza. Pues bai, bai, bai, bai, hostia. Puta ta polilla. Pues eh orain beste galderekin eh bai, va, ay, colaboración ciudadana. Ay, el pomito, está, no está. Ese Klaus. Por cierto, esan en verdad Klaus izan Zantzela persona idatzi ziguna maiatzan seian epaitegi aurrean zehozein bertzela. Klaus izan zen, nahi idatzi zidela, bai. eta esan zen, endika, haik hacer algo ese día delante los juzgados, eta bai. bueno. Bai, guk ez dugu gaituko, Klaus. Bai, bai, Klaus, da, bai. tipo eh, ikaragarri bat. Bai, bai, nik behakin oso oso oso harreman hona dakat, eta... Ba, historikoa, bai. historikoa, bai, bai, bai, bai, bai Gainazuk ezagutzen txuzun inolako personajea da, como, ostia, niretzago referente bat, ez? Eta gero, behakin, bost pintu pasan da, beste bat, behakin ez? Bai, Eh, personaiek sentitzea arazten dizute e, eh, iguala gehala. Mm. Askotan beste batzuk badakate ze aura de bai, tal. Bai. Klaus todo lo contrario da. Da bai izan zen lehenengo persona eh, eskein izena amaiatak zeian epaitegian zeo ez egiteko. Bai, Asi que zan berda. Ah, eta ja, ya que esto guk ez egu ezer deitu baina nahi duen jende guztiak. Azaltzi, hola, maiatzan segian, behatzitan aztega deklaratzen. Vale. Eta, bai, bueno. eta maiketan Kontseiu Sozialistak behitu du Elkartea eratzea, nik uste beste batzuk Eta, bai, o sea, behatzitan, dakazu deklarazioa Bai, behatzitan azteka Eta, behatzitan azteka Eta, maiketan maiketan Eta, bai Bai, bai, konzentra Oa ingozoi, Kontseiu Sozialistak behitu du Baina, bueno, esan duen bezala handik Eta, eragile gehiago edo bai. preste ongo liakela Eta, ikusiko dugu Guk esan bai. den deuna, leno Nahi duen guztia, guk babesa eskertu ingo du Guk ez dugu ezer deituko, baina Bai, ba inguruko babesa, ba ongi etorri. Ba, eh? bai, bai, bai, bai. Ondo, ondo. Oia. Ba, eh urrengo badereki jaitu aurretikan aukeratu abestiren bat. Eh, igual anaietan anaiena, ja que hortaz hitz egiten duan. Ta anaietan anaiena. Gaina bitu ze, ze ez nekien eh, guzti hori zegola, bai, eh. lengusua, lenguzua, nere lenguzua bertsolaria, agin laburu. Ah, bai, zure Eta eskatu nion bertso txiki bat itzeko ta, bueno. Entzuko zuten, bai. Venga, venga. Ba, venga, cebolleta. Emaio zeburra. Venga. Ertzio, Ertzio, Ertzio, Ertzio, Ertzio. Oaxo aldeko abestia. Abestia. Nola ez egun joko doluzko ezkilik, beti jarratuko dek gugandik urbilik. Irri parra hauan tagiltzak txintxilik, ire oroitzapena etziok isilik. Mila bizipen Daroitzapen Biotzean zen buruan Gordeak Mila momentu Mila irripar Mila aserre Sentimentu tasaminez Beteak Indarrak nokik hartu ez guztia Somatzen daitxean Utsunea babi lagun artean Utsunea unha de cómo entzun dugu, bueno. arrazoia entzun dugu abestiaren zergatia, oso potentia, baina. Eta, bueno, ben jarraitzen dugu jako leftarrekin. Igual, abertzatzen dugu igual gure anaiak agurtzeko. Baita ere, baita ere. Nik da gaina, bizki bat. Bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Nago, ah, o sea, ikasle, ikasle guztiek me llaman xokas. Eta karo, un gilipollas de YouTube, buah, pero es que gañas un gilipollas. Pero exagerado. Bueno, niretzako, eh? Bai, niretzako, bai. Eta bai. ikasleek uste zuten nik ez nekila nortzel nori, porque pasiotatik entzuten nun. Ah, xokas, xokas. Eh, Eta esan nien behin, oie, ez naiz hain zarra, bak izen <laughs> A ver, no me jodas. Bueno, bueno, hostia, hostia, eh. Tanquera chiquilla, vaca, eh. Tanquera <laughs> chiquilla, vaca. ¡Ah, Dios! <laughs> bueno, el chocas, eh, besar cada Venga, chocas. ¡Chócala, chocas! ¡Astierra nevado! <laughs> ¡Chenus de cua, chocas! ¡De hecho, bendígate! ¡Chocas! Bueno, va... Que bueno, que me salta da, o vas al berri en cuña, pero usted todavía ni que se Eh, quiero, quiero. Horreago, horre. Horren jarretzen dugu hemen, bai. oarzo aldeko taldearen, atala normalean, horzo eh, aldeko taldea atala da, bo minutuko minutukoa, eta gaur, bere protagonismo izango du, mhm. hemen dauzkagulako jakoletarrak. No, gaur, <laughs> gaur da, eski gaur da, oarzo aldeko taldea, eta e, eh, elkarizketa ustartuak. Oh, Ia biatalak ustartuak. Bi gauzak, Eta, bueno, ba, hemen gainago, biatu ditugu, ze, bueno, nengo gauza, esan behar dugu, Diska berriaren orkezpena, hemen horretan eh, bertan, egingo ez bai. zutela, maiatza lauan, e, musika, musika kantolatuta, mm -hmm. eta maiatza lauan kontzertua, eta biegun ondoren, daukazute zitazio bat. Hori bai, kalidad de investigaos, guaz deklaratzea. Hori, ez aldo pixka zer dan hori, kalidad de, de, de bai, Oh, que son unos <laughs> investigados de calidad. Ba, ahí está. Arberez <laughs> hoi da, explikatuko edo, saiatuko naiz, oandikan ez daukau epaiketa ikan. Osa, ingetu uste, kauza bat bestera sartu, egon duak investigazio bat gorea zibilan aldetikan, eta deklarazio hartuta geho ikuste daute, ja epaiketa bat egon bardula que sea, bardun ja marroi eukiko dugu, baina baina gozua zen kalia da investigauz. Bai, a ber, guri... Galderak. Guri, bai, guri esplikatu zigutena, Guardia Zibilan barruan omen dago sekzio bat que se encarga de detectar casos de ciberrodio ziberodio. Bai. Ordua talde baten izena izan zeta, bai. Eta orduan, bueno, ni ez dakigu zergaitik, pues iritsi zien eh, gure musika taldera. Eta horra zizien ja, ba, internetetik informazioa eta hartzen, informe bat elaboratzen Eta informe hori presentatu zuten e, abenduaren lauan eh, epaitegian, orduan, pues, epaileak hartzen du, eta esatu, bueno, pues, pues vamos a tomar declaración en base a este informe. Eta jumer dugu, eh, disko guztitan ateatzen gean personak, deklaratzea, banaka deklaratu behar dugu, azten gea, obleno esan duguna, betziak tamarretan, eta bukatzen dugu amaikako gigutsitan uste dut. Eta hoi da, pues, por un presunto delito de odio, guardiaziak ikusi du, eh, posible dutela hor eh, arrazoi batzuk egon hori salatzeko, eta eta listo, hoi da guk dakigun guztia, mm -hmm. ez dakigun nola iritsi dien Jakolefen gana, ez dakigun bakarra da, informia letuta eta ikusi da, bueno, ez dakala, rekor, gure ustez ez dakala rekorrido asko asuntua. bai. bai. Gure ustez, ikizan dekena, gero ego bakigu, bai. si buskan asko ba... Bakigu zekartatu da honetan, honetan, eh, hain ba gauzekin, bai. ba, zemat ze egun du, eh? Bai. Gero gaina informia hartzezu eta esatezu, amasei urteko mutil batek oneska batekin guantzit, eh, hobeto e, ingo luke. Osea, indutena izan duak ba, kortapega bat interneteko paginetan dauden gauza guztik, Ta, eske, ez dugu hemen esango igual, baina daude gauza batzuk ez dakatena esanka ez buru bai. Eta gero, letrak ez daude inun, bakarrik diskotako diseinotan Eta orduan behar egon dia e, eh, kanta abesten eta transkribitzen letra Eta f, daude akatz bat, eta akatz denak kasualidad e, eh, behaien argumentuan aldeko letrak eh, ordun ze, ze hemen gaina deitu dizuete eh, orain irakurri egun 8 urteko trajektorian egondako kide eh, Oi batzuei ere bai. Bai, bai, bai o eh, kaleratu jugun disko guztitan parte hartzen du persona oro dago deitua. Joder. Ge, ge, guztira gehala sei persona. O sorreratikan, orain arte. Bai, eta de hecho, eh, atetzen da taldean biografia bat, eta jartzen du, bueno, pues, maketan zeuden hauek, lehenengo diskoan zeuden hauek. Bueno, organigrama bat, ozera, komando bat emate edo. Galeto izu danean, zuen biografia non, non, non topatu <laughs> ezakedan, esan dira zuen argian intxaurrondoko guartelean. No? Bai, bai, <laughs> guardia zilean informian hor la bai, biografia. Bai, denuntziak ipuzkoko guardia zilean gindu. Gero esan bar deure bai, abogatuak esan digula, claro, delito de odio izate omen dia, grupo minoritario eh, edo vulnerabliei. Adibidez, zukitu balin bazu eh, etorkinei buruz, o homosexuali buruz, o sea, je, no la comunidad, de, comunidad de oida. Bai. Ta claro, guas, pues eh, bai, o estatua contra o canciones contra la policía, militares, empresarios, España y religión. Ordun delito de odio, guas gai, ¿quién? Claro, es que hay policía daude herri Bai. Eh, hainbeste kolorekoak, oso gutxi dira, no? Ja, ja. Bai. Claro, claro. Bai, Joder. bueno, bai. Eta gainera, eh, ez dakitara da, <laughs> baina aurrekoa, igandean, esti garragan, esan ziaten, hori, abesti, abesti bakoitzeko letra ozatia, osea, zenbatu abesti hontan ez dakizera, abesti hontan ez dakizera, bai. egin dute hori. Bai, bai, osea. bai, bai. hartu juzte, abesti guzti. Zenbat abesti daude hor? Meretzi. E, meretzi? daude meretzi, eta gero, atetzen dira e, kanta horien letrak, Eta azpimarratua zer den el posible delito de odio? Eta gero bian itendute eh, interpretazioa. Horrena. Jo bai, sanbar deu, eh, hau interpretazioa, ira kursen interpretazioa eta lo que se, pues eh, en esta canción hablan sobre la unidad entre los punks y los no sé qué y la familia que son y tal. Taube interpretazioa Ardun Joder. O sea, interpretazioa ondoina dago pero es como, pero dónde está el delito de odio? Ya, ya. O sea, es como No es que dice, no, no, es que eh, hablan de la violencia de los punks y de los no sé qué y tal. O sea, bueno, que ni así, pero bueno, pero es que este da, no, aquí hablan de la unión entre los punks y lo familiar, y, que, son una familia y que son unos, Bueno, da, pero ¿dónde está el...? ¿Ez? Yo, da, da, da, da, eh, abesti askotan introak gaude, bai. asko gara biltzeko eta, da, haude pelikula zatik, ez da, hoi mm. jarri dute, letra, gure letra izango balia bezala, claro. dicen esto, a ver, tú, que es un cacho de una peli. Bai, bai. Oia, ba, zuzendarian gara jungo dia, eta firma ilegalizatu, eta zuzendariare bai deklaratzea deitu. Claro, o sea, horra pues, ni oso zinefiluanaz, bai, bai. eta dago American Horror histórico temporada bat, eh, da como son una distopía de cuando Trump gana las elecciones eta estatu sortzen den kaosa eta hor eh, justizia eropia eta gertzen dia tal eta dago kanta bat horren inguruan, osea, sin más eta bai eh, kantan sarrera eta bukaera da seri hortatik hartutako bi fragmento eta claro, esa de no es que aquí hablan sobre hacer justicia ellos sobre no se sé o sea, da eh, sin más, serie bateko zera da, dela, ¿sabes? Bai, bai. Baina, distopia bateko eh, bai, fikzioa dela, ez? Bai, eta gaina, o sea, eh, serieko zatiak daudela sartuak, ustu gaina, iru zati daudela sartuak, hasieran bukanan eta erdian incluso, eta como, a ver, orduan ze, serie hori bai epaitu behar dugu? Esplikatzen dut ere bai, punkan mugimenduan hasiera, eskin mugimenduan hasiera, eta gize, bakize, eh, claro, vestimenta eta hola, ez? Por llevar pantalones de camuflaje eta karratu batzutan sartu dituzte. Adidas zapatillak ean mategatik. gatik, ni dakat laurelan tatuaje bat. Beste gauza batekin dala eta... Bai, da, la, Roma Imperioko... Bai, batza, bat, eta ez? ilegala, osea... Ilegala izango baliz bezala, esaten zu, ara, ara, ara. Alde hortatik kan, lasaio gehatu da, porque daude gauza batzuk, eh, nik ustez juizak esango la, ez hau ze, ze hostia dau. Ez aukankaz bururik, ez? Bai, bai, bai. Eta, bai. hoxe. Egia esan lasei gaude. Bai. Lasei gaude. Ni bueno, guri abokatuak esan ziguna. gira esartzen zeanean edo zer gauza gerta daiteke. Bai, bai Batez ere bai. epai, ideologiko bat ideologiko badenian, ez? Ez que hori da. bat no sekien. Gorpua hor dago. Eta <laughs> zure ateni harrapatu dugu hor. Eta zure... Bueno, pues hor da muy obvio ez eh, ikertatuela, miño. Ahor se inter, interpretazio ditu, no? Da, claro, claro. Bai, bai, eta... askotan, ba, gertatzen da eh, epaiketa mota askotan, ba, ba, betu kekok esango e, eta ipatu digun bezala, bera e, abokatua da, ibiltzen da, e, sindikatu batean, eta zenbat lan epaitegietan, segun ze epai, ze epai etokatzen zaizun, ja abokatu esate dizu, hostia, zaila izango dugu bai. ze balakite, bai, bai, epai horrek, ze bai, daukan, langileekiko, claro. Hmm. edo ideologikoki nola duen. Claro, esango digute, eh, justizia eh, es para todos igual, bla, bla, bla, sí, sí. eta bar, ez? Bai. Duen hau da, kiguze txiste da hori. Baina, eske, tristea da, baina txampona idean dana da, bat, da, zein tokatuko zaizun, epaile moduan, eske, da e, Eta, eta gaina, ez da... Oida, como un sorteo, ¿no? O sea, bai. eh, eh, hoy Kote Kamachon dokumentaran, Kote Kabezudon mm. inguruan, explikatzen da, odo, ¿eh? Bai, bai. Zu sartzen zea de repente paitegira, ka, kasu batekin, eta te toca este juez, porque te toca, o juez de libratudo, o lo que sea, te toca. Pero por alguna razón no puede, brun, te toca otro, por alguna razón no puede. Eta gero, kasu hoy, iristen jonean, interesatzen den juezari, orduan ja, si puede. eta ya. Kote Kabezudon temakin, tokatu zion al jugador número 5 de instrucción de Donosti, Emakume Badela, eta kasutik baztertu zutela, bai. porque le dijeron desde Madrid, no estás haciendo tu trabajo, que es investigar. Uh -huh. bai, holako, o sea, nik uste gure, gure kausak ez dakala horren besteko reperkusioa, sin más chorrada Badela, eh? O, eh, konparatuta koteka ez duen zemakin edo beste zenbait mm. kasukin. Nio zen dutena, justiziak hola funtzionatzen dula. Mm -hmm. Oida esan nahi dutena, justiziak hola funtzionatzen dula. Eta justizia ez dela justua. Da punto. Gio harritu gatxun gauza bat egin bai, izan duela ustez, claro, enbeste talde daude ezagunak dianak, eta gui hau iristia egia esan, eske flipatuta gatu ginen. Ez ulako, bale, jartzeu guardia zuela denuntzia datu gatxula, baina ez dakiu ez dara momentutan, ez? Bai. Ez gintun horrek, ba, ez dira bai, talde ezagun ezagun bat, hor Ez dago denuntzia, eh? Ez dago denuntziarik Behaiek ekasitzen bueno, investigatzen Dago informe bai, bat, yeah, bai. investigazio bat eh, bai, denuntzia, denuntzia ez dago Lo que es denuntzia ez dago Eta aipa, aipatzen alda hor zuzeneko kontzertutako zerbait Oda bakarri diska inguruan Ze karo, nik entzunuen e, eh, Bueno, zenutela zitazioa O edo ez dakinoa e, eh, Pentsatzen nun, jode, segonda Habian sekretak gegondu dia zuen kontzertu guztietan Eman zenuten gira hori Galizian, Baiadoliden Agian zegoen ere bai horren publiko artean Ke ba, ze, eh, aipatzen dia zuzeneko gauzak. Bina, aipatzen dien gauzak, dia YouTubeen dauden bai. zuzeneko. Ah, dena internetetik handi. Dena internetetik indute. Ata Den, den, dena. Mhm. O sea, Osa, gure bai hasieran, jo, ingen ditun kriston pelikula, geritxiz dite egunean, zitazio, ingen ditun kriston pelikula. Osa, ez diala, ez da ulkitik altxa. Hoi da. Ze, claro, gauza bat, nola jaso zenuten? Eh, banan, banan, eh, lehenko bai. Osa, denok momentu berean... Asiera batean, e... Eh, koldo iritsi zitzaion, juzgado ajon bartzula paper baten bila, mhm. eta uh -huh. hostia. Eta urrengo gurean... komentatu, ze, beste eh, auskalo Zergatik izan posile zuen. Eta hurrengo union, oiani ero bai, iritsi zitzaion, beste garta bat esan genuen. Ez genekin. Baina, ja, ja horra ziginean, ja, ez? Ah. Ez, ez, ez. Per, koldok idatzi zuen grupan. Osa, llegado alguna citazion? Mm. Pero koldo nemaztiak ja jaso zuen citazio hori. Eta oianek esan, hostia, pues a mi si pues bete, que es esto Ostia. ya Eta garo, gero zuri ditxizizun urrengua pode ser bai, Bi asteao, iru asteao hilabete bat berandu, oh, Nio bagenekin iritsiko Osa, tantaka iritsitzen, bai, bakuntzari bai. Baiz, eh, e, oian eta koldo e, Donostin daude roldatuak Beha egun berri izan zuten epaitegira Eta beste denak al juzgado de paz bai. Bakoitza bere herriko juzgado de pazea bai. Eta juzgado de paz en jaso genuen eskutitzen ez du ezer jartzen ba. Tienes que ir tal día a tal hora a declarar por investigado por un presunto de delito de odio Ez du ezer gehiago jartzen Oianena eta koldona baizian detallatu xio Bai, bai, Dai. Eh? Hor bai. beste eh, eh, PDF adjunto moduko bat bai, eh? Eta hor jartzen zuen por pertenecer a un grupo de extrema izquierda bai, tal, o sea, Tan a la violencia en sus conciertos Hor jatzen zuen gehiago jartzen zuen Nio guri ez zigun ezer jartzen Karo, De hecho, eh, John Retegri iritsi zitzaionean, ja, ba, John Retegri izan zuen, a ver, a ver, ¿qué es esto? Jone etzekin, o sea, guk ez genuen berekin itzekin, eta Jonek etzekin, da, a ver, ¿alguien le ha llegado esto? Eta oianek idatzi zion Joneri, bai, bai, nos ha llegado a todos porque es por esto. Mm. Nio beak etzekin, porque ez du ezer jartzen paperan. Ja, tu imaginatu, agertzen zahara epaitegira, Y pero jartze dizu, es baldin bakazu abogatua, te ponemos un abogado de oficio el día de la declaración, etc, etc. Claro, kasu honetan, adibidez, ez dakit, eh? Pentsatzeetena da, eskerrak agotxean artean, bikide, donostian erroldatuaz, erroldatuaz zeu dela, bai, bai. iritsi zergatia edo beintzat bai, arrazona bat, zezuei, ez izan zuen iritsi, ez deus, eh? Bakarrik horrea juteko talisto, ez egiten zergatik eta zerrez. Karo, abokatu bat tekin kontratatzerakoan, ja, jakin barko ez zute, a ber, zer gehiago dagoena, o bueno, abokatu claro. jakin behar du zer gehiago dagoena. Guri jartzen zidun, eh, oi, eh, Como un, un enjuiciamiento criminal Claro, va, eh, por delito de Dios Oida, baina el jartzen Oida, baina el jartzen Oida, baina el Oida, besti jartzen ziena Oida Talde musika talde baten gatik zala Ezkerre estrema izkierra gua Por incita, oie tzun jartzen mhm. Eta hortik aurrera Abokatu batekin kontatatu zenuten, bai, ez Bai, bai, bai Eta, karo, berak lortu aldu beste informazio gehiago edo bakarri donostiako kide hori Informean bila juntzen bila juntzen bila informean bila Ze informea dezu eskuratu por una plataforma que utilizan los abogados Osea eskuratu Osea ya abokatu bat berdezu informea hartzeko Eta ya informea jaso denunean lasaitu guinen dena Osea hor informazio gehiago denetua gure Horri ah, guxien un Berrunda pikorri dia informea, berrunda pikorri olako totxo da. aspertuta bai, bai, daude eh. bai, baina argazki, gesto, lo otro, zetezu Eitan mamilla oso gutxia bai, bai, bai Dena, da Bueno, pues hasieran e, eh, gutaz hitz egiten du personalki, zenbat demo egon gantaldian, zenbat diskotan parte hartu dugun, inkluso ze taldetan jo izan dugun, ni bueno, hoy elkarrizketetan agertzen da. Eta gero ja, bigarren partian e, jartzen du testuinguru eh, testu inguru batian, taldea, ba, musika mota, ze taldekin jotzen dugun, azkenek urteko kontzertu guztian kartelak agertzen dira, bestimenta, eta bizer da, eta gero azkeneko partian ja dira las pruebas, dira emberetzi kanta horiek, eta emberetzi kanta horien interpretazioak. Eta ja, bukaran jartzen du, pues, eh honek deklaratu behar dugun ontan ordu hontan, honek ordu hontan, eta, eta jazta. Hoi bai, bai. abokatua duen informe hori, eta, eta jazta. Osa, mm -hmm. Bai, nio, bueno, izan dagoan ikustez da kalarrekorrido asko bueno, bai, asuntuak. ikusterakoan ze eh, argudioak. Bai, baina geho... Tristea da, gero, espero dugu ez iristea <laughs> gehiagotara, baina... Ez ikusi dugu, adibidez, E, eta barruan zeuden pertsona e, etan barruan egon gabe. Mhm. Eta ikuste epai epai epaiketa batean adibidez Aika konor esatea e, eta euskaraz esatea jo estaba en eta itzulpena egitea el estaba en eta. Bai, ba. Olako gauzak e, bai. txistea dirudite, hau bezala, baina behitu e, ze trago Dai. txarra bai, e, eragiten bai. dutenak eta ez? Eta dirudi txiste txar bat eta emendik kanpo kontatzen diozuna edo zeini, Euskal bai, bai. Herrian gertatutako hainbeste gauza ze surrealistak izan diren, eta batzuk aurrera jarraitu izan dutela bai, bai eta eta daikara garria. da, da, txorra da bat, eh, bino, gara, gu komunikatu bat egen unian, zabaldu zen pila bat, eta Espainia osoan, osea, atezen edabide pila batetan. Eta nere bikote hoia eh, abokatua da. Eta errepente, eh, bere bufeteko beste abokatu batek, bializion link bat del diario de Aragón, hablando que un grupo de oiartzun tal igual da bializion nere merceri, nere eh, bikote oiari batzekilako Euskal Herrian lagunak zitula Entonces, si, si, si es mi expareja eta claro Baina, imagina, albiste de dezunea, imaginantzen dezu, que es un terrorista, casi. Ba, ba, Eta, esan, pero, ¿Pero qué? ¿Pero es una persona normal? Son gente normal. El cartel de las tías invitan en SHA, que, la, que hablan de las cosas que ven y ya está. Claro, es que maten... Irá gusten de su... Iristen de su nata, maten de usted a la... Yo qué sé qué. Eta... Eh, ez ez. O sea, tal vez tiene que... Eh, esa de una guri... ¿Pero qué habéis hecho? Nada. Gendía, de hecho, ha dado a Gubesela, tal de... Esa ni esa un batizanda. Bai, nola... Gendía flipatu tú indio. Vaya, bai, no la esartu esa artista. Eta gaina, etxean bueno. talde bat bere izten dena zuen kontzertuan mitin politikoak edo lako gauzakite. Noski dela politikoa, ze punka politikoa da, o izan berko luke. Uh -huh. Bino, jazta, juten kontzertura, hasi bukatu, eta punto, ez ahora... ora... Eta ez dugu eukin liskarrikan, hola gizton bronka ba. ikan tala hor ba. kontzertutan, tala ez da pasa. Eta, de hecho, liskarra egon den kontzertu bakarrian, ez un kontzertu bukatu, esan genuen guk hola, ez dugu bai, joko. Bai zuen artian ostia kabaldi batzatea dugu joko Osea, nik uste kasotan nahiko konsekuente izan gala Eta errepende horako zatiristea. Bueno, pues, te toca, eh, moneda al aire Eta, bai, bai, bai. pues, ez dakit tal taldean izenagatik, o zer gatik den, minio, bueno, guri tokatu digu Eta, ya está eh. Hombre, agian, e, esate zute Ez ez ez zaretela ezagunak baina Ez dakit, estatu maian joe Zande zute pillo bat, ere bai Eta Ez dakit, hain ez ezagunak agian ez zarete... Ez, baina ez du, ez du jo ez dara, kartera hunditan... Bai, bai, baina zen nahi dut, bai, jotzen bai, ez zuten bai. bakoitzean, ba, jendea jotzen da. Bai, bueno, bai, batzutan ez... laukatu bai ote eh? baina guk igual igual jotze dugu. baina bueno, <laughs> hemen Euskal Herri maila eta bueno, ba, akite estatu maila bai, bueno, batzu, ezagutzen zaio uste batzu. Oain bai, bai, oain bai. Orain, claro, <laughs> orain, oni, ez dakit esker esan edo honengatik, bai. Pues bueno, pues, <laughs> gehiago ezagutuko dute zuen izena, ez? Egia dago ez gara talde yeah. arrakastatxua, urtero geita bos, geita ma bos ematen ditugula. uh mhm. -huh. edo zeinek firmatuko zula... Bai. bai, eta zu esan Euskal Herria momentu hortan pixkat lo dago eta Espainiar estatuan gauza gehiago mugitzen da. Osa, joten zera bai aholidea eta ikusten ez duan dagoen antolakuntza edo hemen dagoena ez da, eta enbidia. Mm bai, egia da, pues, hemen dikampo asko jotzen dugula. Eta, eta bai, eta gero batez ere, bai, patzen genuna, ba, kontzertu solidariotan egotea guztaren zaigu. Bai. Eta horrek igual atentzioa deitzen du, jo que se. Bai. Zagregu. Hor nik azpar, nuke, eta sentirik irratia bezala, ba, eskertzen dela, zue bezalako taldeak egotea zuen jarriakin, ze adibidez, irratiak antolatu izan duen zerbait, deitu izan, Bai, gunean, ba, beti prez, gu eta atiuk, berdin dio, ez, diru gutxi daukago berdin da, osea, berdin bai, zaizua bai bai. bai, bai, bai, eta bai. kausa gatikan, eta hola dut izan. Berdin zaigu baina goio, guztu hortako, gorka egu ez zaigu, kontzertu bat jotzia eta albali ma jende pixka tera garri. Egozein entida, egozein asoziazioi, dirua ateatzen launtzeko pixka, aurrea seitzen launtzeko, gu Eske hortako jotze dugu azkenian, ez? Eske, de hecho, taldea sortu zenian eta taldekide berri bat sartzen denian taldean eh, esaten zaio, beira, taldean filosofia hau da. Hau Begoatzen da... asieratikan esan zerien ala zergatikan sortu zenuten bai, taldea. Bai, hau da militantzia eta olako kolektiba, zintzilik irratia zera edo gaztetxe bat egogosea, berdu gu bezalako taldean laguntza. Eta nik ez dut esaten berreun persona mugitzen hasten baldin eta ni esen bat betetzen baldin mazu amarro horretan bi mila euroiek seguraskizuk merezi dituzu eta ez ezak promotore mm. gero deitzen baldin mazute eta upada festen jotzeko edo zestoako gaztetxean azkeneko kontzertu horreman genula desalojatu nahi zutelako eta egizzer bai. Ba, horretorri zen irureun eurokin buri ordentza esan, ez du hartuko. Osa, gondi bi persona... Ez gero hartu gazoia pateko hori. Osa, zestu, zestu ara, hemen dik zestu ara, gula nahi ten, no? Ba, hau bai. guretzako joi, bada, eta ez bagaude gaude hemen, egon gogea, kuadriagokin afaltzen, hogeita bostu euro gaztatzen guruke, buruko, ba, bueno, jongoa zestu ara, gure dirutik jartzen, eta jazta, eta hoi taldean hitz dago, eta eta da, azpimarratzen da, eh, taldekide berri bat sartzen, hau gula dela. Bai, bai, eta, beste asko esango dute, ok ez kompetentzia desleal, edo hola kultura eta azbizitzea imposilea dela holako talia bai, bai, minio, oiar, Euskal Herrian, eukidu kriston suertia, eta, eta ju, gu jute ganean Madridera, jute ganean edo esatet, ez que Euskal Herria, hai un zirkuito especial, dira gaztetxiak, etxe okupatuak, eh, irrati libriak, o lo que sea, eta hoiek antolatu dute, eta sortu dute, zirkuito alternatibo bat. Zer bertatzen da bain, ez que taldek, e, kultura, du, kulturaren duintasunan izenean eskatzen dizkizu seire euro gaztetxe baten jotzeko. Orduntzuk, kartel bat inai dezunean, irutadekin, nun kojones e, eh, lortu Bimila, posibilitzu. Bai, ba. Diruain nola posibilitzu dezu lortu. Bai, ba. Zer gertatu da, zirku, zirkuitu hori desagertzen ari dela. Hostia, tío, es que no puede ser. Batez ere COVID garaitik eh, ondorio bueno, zere bai, bai. Eh, bai. kriston eh, kaltea eta bajoia gondu izan da, bai. eh, gaztetxe eta bai. eskuater eta, bueno, lako bai. soziala. Eta, eta... eta katxa, higo. Bai, COVID hori, asko baina gaztetxe atien jotzeko presio entzago launtza, ez eske guk ja tanto kobratze deuta. eta, ah, bueno, orduan zerta saldu zure burua eta zure taldia, ez? Bai, bai, nik gogan daukat, abidez, abidatu trenaren aurkako kontzertua bere garaian, e, plataforman eta hola, ba, donostiako manifarraldoi batean, musikarria garaian, e, eh, musikarria mm, izan zen, bai. Euskal Herri mailan disketxe autogestionatu bat, jende asko gehien eh, Euskal Herriko punta ezberdinetakoak, estilo pila batekoak, amankonean genukana zen, kopilef, eskatik kanpo egotea, eta listo, eta jarrera bat, e, politikoki, mm. musikarekiko, baitare, ulertzen kultura delako ba, salatzeko, eraldatzeko eh, eh, gizartea, bai. eta bar, zuek ikusi dezuten bezala, ba, jarrera bat, konsekuentzia bat, e, bueno, e, bat ere bai, izatea, ez, eh? egite. Bai, eta zu hain kopilef zaipatu dezu. Ez nik ez da taldiak, gaur rasten dienak, diskoatetzeute eta ez registratzen dira. Hmm. bak ez zer den hori, tio. Ya. Ba ez, ez, jotzen dugu, jo que se, nahi batek esan zian, ez, jotzuten resurrectionen. Ta karo, resurrectionen, ama mila persona. Ta bai. zu ez gaen baldin bat zaude, te pagan por cada persona que te ve. Osa, orduan igual, ah, bai, eh? Bai, euroko katxe angatik, ez gaera, osa, ez gaera, resura, pero como ha habido no sé cuánta gente que te ha visto, ez gae te paga, por, a dirua da, ya, ya, miño, es que ez gae, a quién le está cobrando, a quién le está robando, Antola a le está... Antolakuntzakoei, kobratzen diete euneko amarra, Gure gertat bai, bai. zitzaigo noar soñua, jaialdi bai, batean, de, dakariz muertos ekarri genonean, lau talde zeuden, trilita bestea beste, bi talde esgaeko kideak mhm. ziren, mm -hmm. beste bi ez, etorri zitzaigun esgaekoek eskatzen, takiako eguneko amarra, mm -hmm. ni hortaz bentaz, bentzia baneukan musikerriatik anta, bale, baina bakarri bi talde diakide, beste bi ez, orduan, eguneko amarreko erdia, mm -hmm. onartu zuten, mhm. Baina mm. azten badia galdetzen, zein bako mm. batzen du, beste talde, beste beste talde, agian ez da erdia, Oskar. Mm. Bai. bai. Eta e, kontu hortan, donostiako kontzertu hortan, aipatzen detena, nahi genuen azan, er, e, plazaz plaza donostiako manifa ondoren, ba, geratzeko herrian, eta pixkat giroa egoteko, eta inkluso plaza bakoitzean jartzen bazan postu txiki bat, garagardo latakintala, hortikan diru ateratzeko landiko trenaren kontrako borroka hortan, larun batean izan martzenean, kontzertu hori, ostegunean biegunenago debekatu ziguten. Horun, hm. ato da ostia, egun batei bestera, e, Mikel Álvarez mitikoarekin, hasi berari eskerre ere bai, taberna ezberdinetan lortu egonen egitea, eta hortik bi urtetara e, manifestazioko ondorengo kontzertua mugitu zuen usurbilera. Eta hon, talde batzuk erreferenteak zeuden. Eta tortzen omen zirela por la causa. Baina por la causa zan minimo mila euro. Fua, Claro. Claro. Eta ze gertatu zan, donostiako manifa batean, antolatu zana, <laughs> zema jende mugitu zan usu bilera, naiz eta sutagare txaiak eta joarren, oso jende gutxi mugitu zan. Pufo atera zan, eta pufo hori hmm. izan beharrean, abidanduko trenaren e, bueno, pues aurkako jendea izuna zeukatenak epaiketak materiala ordaintzeko mm. eta bar eta bar bukatu zen ordaintzen kontzertua pufo mm, bihurtu zelako bai. eta daipatu bai. dezuna zen da minimo por la causa bai ba. ba bai ba. izan daiteke zero gasolina eta jazta bai, bai ba baina ez minimo bat, ez? Bukaile batzuk eta lau zer ez? Izate, bai. Eta kasu hortan, bai patu dezuna, egia sanez, bai ikusten dela gero eta gehiago, ez? Ba, bai. segun ze, ze, ba, eskatze izut, eskatze izut gehiago, eta pena, ze, talde horietako asko gaztetxetik txetik Asi dira hor, klaro. Ez? Jo, ikiz... Ua, eskeneko joen unian, ega, eh, hola, pues, pixkat atzen egin dira tal, eta nintzen koldori, saiz, qual es mi, mi sueño de la musika? Atortxu roko, berroi minutu roko, oitako batian jo han kobratzen din katxiakin, eta horrengo goian hartu diru hoi, ingresatu e, kolektibo edo zini, eta transferentzia jarri interneten. Ozan, jo lo hago, tio. Porque horre eh, bai me hace gracia, tio. Hor jotzen duten taldiak eta... E, batzuk igual ez dute katxe osoa kobratuko, mino, eske berdin hau. Osa, <laughs> eske berdin hau. Eske, kontzertu doiek dia, kontzertu solidarioak. Eta, eta, de hecho, azkeneko diskoan kanta bat honen inguruan e, alde gero ba, ba, bai pues beitu agian jarriko dugu industria musikala industria musikala beitu pues jarriko bai. dugu bestia jarraitzen dugu pizkara vale. vale. bueno eh sola saldearekin vale. honekin seguro eh, kontratatuko egutela mendi gutxi <laughs> bai bai Yeah. Ertziok, ertziok, zintzirik irratian jarraitzen dugu lagunok, Jakolez, berrogeita bi talearekin. E, beitu, orain aipatzen <laughs> ginen gauza batzuk, et, etorri zai burura beste anekdota bat, e, musikaria garaiakoa, <laughs> txakurrak taldea lasertekoa ezagutze zute. Bai, bai. bai. bai. Ba, txakurrak taldea, e, behin jo zuten uste kantarrian edo Asturia sortikan jo bartzutela, eta bidean, zain zeukaten, herria, herri hortan jo baino lehen, sarrean zein zeuten ezakit e, Guardia civil Nacional, ziren, marginal Guardia Zibila San zala, beraiei <laughs> y zeudela, e, eh, gelditu <laughs> zutela, San zieten, eh, buenas documentación, eh, ustedes son del grupo Chakurrak y eh, sí, venimos a tocar aquí. Pues media vuelta. ¿Y por? Porque se están metiendo con nuestro cuerpo de la autoridad. Auda, Ja, <laughs> ematen zuten, uste zuten txakurrak izena zela bere egin zago. Ja. Bere egin gatikan. Ose, abeitu eta bere plan, e, txakurra da animali bat. Baina, bueno, zuk hola ba baezu zerbait, ja. izango da eta bulta erdia eman behar izan zuten. Ja. Bitu ze, eh? gora eskatasuna, eh? <laughs> eh? Gora eskatasuna. Gora eskatasuna. Bueno, eske, eske, ja, es, <laughs> tristia ez digula ezer karritzen. <laughs> Bai, bai, hori bai, tristia ez digula ezer karritzen. Surrealista dirudi, baina, Bueno, e, egin dugu repaso gotxo bat, e, zuen biografia, nondik zeten e, ze bertatu zaizuen orain, maiatzar sei hortan zedakazuten, baina, bueno, musikalki, badakazute diska berria orkesteko parada batzuk, leku batzuk, eta lehen hemen herrian aipatu dugu izango dala, niesen aretoan, maiatza mhm. lauean, ez? Mhm. bai? E, bertan izango ezarete zirzart talearekin, bai? mitiko etxaiakeko abeslaria hartu jarraitu izan duen talea, eta mhm. bar, Eta zuek, eta bueno, ze, ze sensazioak, ari zareten saiatzen, hortako, bueno, pixkat... E, bai, ba, goguak ingaude, ja zen, ja diskua hio dugu plataformetan daola, baina, bueno, baka gogua... Ba, Egia zen, kanta berriak joitugu aurreko astian joen un baileka zen, eta euskeraz kanta pilat berrik joen itxun. E... dago zerbait. Ah, zarata bat. Oain. Oain. Bai, bai, hola xe, a ver. Kable zarrematik utu. Ba, segi, segi, eh. segi, segi, bai. Eta zestoan joen un hortan ebai kanta beritala, baina, bueno, karo, jendiak ez dakizkio hendi kantako ez ditu entzun da, oan ja, egun batzuk utzitugu jendiak gaitu izateko, eta... Egia san, inguruko jendiak esan digu, jo, de puta madre, kanta oso honak, eta Moda bion, eta... bai. Gogua dakau jendiak kanta ikzu zenian entzuteko, eta... Eta ja martxan jartzeko, ja maiatza lau eta gehore bai kontzertuko joitugu, eta... Bueno, de hecho, eh, esengo kontzertuan sarrearekin opari bat izango dugu, ez? Bi. Bueno, eta guria. Sí. Bai. Primizia, a ver, hau... Bai, baiatza lauko kontzertuan... Primizia, eh? Irutale daude, ama bi euro balio du kontzertua. Merke, merke. Eta horietako bi diska, o sea, talde barkatu diska berriak azute. Bai da sarrearekin batera, doan jasoko dezute, ama bi euro miserbaren truke. Bat ez, bi, bi, bi bai. diska, bai. diska berria, eta jako leberroita beren diska berria. Bai, bai, bai. gainera, Sein euro bi disko, uste oso prezio legala da eta aparte kontzertu bat ikusteko aukera, hiru kontzertu, ez? Ba. Bai, bai, azkenean bolu, leheno epatu guna, ose, da mezua zabaltzia, ez diru atetzea, ez ez era, asike, bera, torzen badia berreun persona kontzertu da, ba, berreun disko ja zabaltzen diela, eta... Opari polita hori, eh? Bai, e, guk aurrekotan re... e, eh, bueno, justu azkenekoan ez genuen aurkezpenik egin, minua aurreko bitan olain dugu, baitare jarri sarrera zazpi eurotan jarri genuen aurrekoan eta diskoa opari. Mm -hmm. Baina nola, etxaiak egin gauden baitare eta da, prezioak igo diela kontzertunak orokorrian, Ba, mai horretan da, minu, bueno, eski ikusita ze presta den gauzak eta... <laughs> ba, bueno, eta iru talde dia ere, bai, atxaleko sortzitati dia, que eh, gaueko amabiak arte. Bai, bai, bai, bai. O sea, erosten baldin bat eh, mm. dizu, bidizkoak aparte, egare estudiateko izu. Guri bai. agoste eurotan jarriko dugu, minu, bai, txaiakena bai. seguro amarre eurotan minimo ongo dela. Bai, zuzenean entzuteko aukera, disko hori gallera, bai. eta, bueno, eta esan behar deguna da, oan musikaren barrako prezioak, bueno, ba, herriko ya direla ere, bai, bai, bai, ba, bai, bai, eh, du zedeak operituko direla? bai, kartelian dago, bai. Ah, bale, bale, bale. Bai, bai. Bai, bai. da kau, jendia, pues inguruko jendiak ez. Momentu bai, esan didate gaur atxaldean, irurogeita mar inguru bat zeudela ja. Que bai. bueno, beti azken txampan da igotzen denean Bai, nik uste egun da berrogeita mar berreunea iritsiko gara. Nik uste. Nik uste egunetik gora seguro. Bai, bai, bai. Hori fijo. A ver, a ver, espero, espero, Fijo, eta eta hoy la gente ha que estudia disco hace disco Por cierto, eta, kanta la, gutxi, así que Eta, que ga, eh, eh, grabaste con aquel azote. Eh, sonido, gratuito u fijo. Vale. Se so, dice que no gango aquí, eta esantzian ze aman bertzen eta hoy fijo. -hmm. Eta, bueno, ba, bideoan grabatzeko... Pista, pista nola? Bai, bai, pista vale, individualki. Vale, vale. Gero ja mezkla eta aiteko, ba, bueno, hoi nik posible dute egin, bueno, ba, hoi aukera badago. Bueno, bueno. Eta gero, a ber, ba, bideoak a ber, egiten dugun baitare. Eta... Sean diten kamaras, bat ematen nahi balen badu, ba. Bai, eh? Bai. Hora, egin ez zute, deialdi bat, eh, mobileko <laughs> jende guztiara maten du, bai, eta askotan ah, ah, ah. ikustezu. askoz jende egeio, ezena eh, Ezen atokera baitu beharrean, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Aian de jaldi bat ez dezakezute, igonera zuen bideoa, eta gero, nasketa egin dezakezute, e, angulo pillo ez berrietatik. Ba, nahi da deu jendia hostiak adotia horbian, eh? Telefonua patrikan zartuta, ba, Telefonua duna sekreta. Ba. Ba. Ba. Asi que ez atea. Asi que ez atea. ez que atea. O este era algo entrada con entrada en Down Gen ahí, pues esto es un bar de rock and roll, ¿vale? <laughs> Eh, esto es eh, un bar de rock and roll. En vez de pedir la entrada, a ver, enseña el número de placa. <laughs> Igual a alguno se le cambia la cara y hostia. Eh, mi bueno, va, venga, anima tú la hostia. Está hoy disco de Rian ¿eh? repertorio de una berrilla de la. Está aurreago, ze te lo duta edo? Bueno, gero justo dakagu eh, Iabete honetan bide bietako jaiak Amar eh, Amarrian, urretxune bai hogeita bostian, ez? Baya. Eta gero, ekaina Noiz dia, bide bietako jaiak, maiatzak edo ekaina? Maiatzak, maiatzak amarra maika, azte buru hortan Gero urretxura guaz hogeita bostian maiatzan Eta gero ekainan ditugu zazpia sortzi Toulouse Montpellier eh, bostian añorga, eh, ogeita zeian mogambo ningo da bai, azkenean, dator eh, Mexikoko talde bat, biratxo bat itea, estatu, estatu guztian mm-hmm. zehar, eta mogambo jokutu ogeita zeian, eta bai. gero ja pasatzen gea astigarrako jaita eta oi hartzungo jaita da. Tarti hortan alare pentsatze bateko ala zeu zeu. Bai, zeu mm-hmm. segura aski bai ezateko dela. Bai, ni oraingoz itxia dago nada da hoi eta gero ja iraileko gauza bat badago orrairian itxi gabe, baina bueno. Bai. Ondo, ondo. Bai, jotzeko hau aginda, oan gozbazkau bastante fetxa eta... Eurre. Kandela, eurre, kandela. Bai. Bai. Ondo, ondo. Bueno, lagunok, ba, ez dakit, uste, jungarela, nahiko... Eta, la orden gutxi, eta ditugu, <laughs> hogeita mar minutu audio. Bai, ordura audio batzu sakrifikatuko ditugu eta da listo urrengo saioan jarriko ditugu bestela. Vale, igual zintzu da igual desauzioarena? Pues beitu, komentatu dezakegu nahi bezu desauzioarena eta dibidez e, eh, familia asko gara, gaztainoko hori motzarena. Desauzioarena ditu sortzi. Vale, pues komentatzen dugu Josianen egoera pixkat. Komentatzen dugu edo jartzen dugu zuzenean audioa. Audioan eh, komentatzen da egoera? Jarri, jarri audioa eta gero komentatuko izue detaile bat. el ciotarrac eh, estamos aquí en la Asociación de Vecinos de Gazaño y tenemos con nosotros a Josean. Caso Josean. Abar, Bueno, pues eh, hoy ha habido una villera, eh, pues porque a Josean le quieren desahuciar de su, de su, piso. Han venido un montón de vecinas hoy aquí a la asociación para escuchar un poco la situación. Y bueno, para Ercio queríamos un poco también que nos comentaras eh, bueno, cuál es tu situación, Josian, y, y bueno, cómo, te encuentras. Imagino que, pues con toda la presión que supone todo esto, y si nos puedes contar un poco, pues, eh, qué es lo que te ha pasado, cuál es la situación que, tienes. Sí, bueno, eh, mi caso es el caso de, de cientos de miles, de de familias que en el Estado español pues se vieron afectados por la estafa inmobiliaria, porque no es otra cosa más que esto, ¿no? Una estafa bancaria donde bueno, pues daban créditos con unas condiciones abusivas que a día de hoy, por ejemplo, muchas de estas cláusulas ya se han declarado abusivas y, han desaparecido, pero claro, en, en los tiempos aquellos, estas primeras hipotecas por las cuales se han perdido cerca de medio millón de viviendas, bueno, pues no había, los consumidores como consumidores no tenían ningún derecho. Bueno, el hecho es que ya desde el 2012 llevo un enfrentamiento con el Banco Sabadell, mis créditos estaban con el guipuzcoano, pero el Sabadell se lo comió al guipuzcoano y llevo desde el 2012 peleando con el, con el Sabadell. Eh, en algún momento eh, he llegado a acuerdos con el banco, pero el banco sistemáticamente los ha los ha incumplido. Cosa muy, rara, pero bueno, pues dices, joder, un banco se supone que trabaja con la confianza y un contrato para arriba, y contra... ¿qué va? En cuanto aflojamos la movilización porque hemos llegado a un acuerdo, se, desdicen. La situación actual, pues que me han ido acorralando y he perdido todo. El piso de mi madre, que entraba, formaba parte de la negociación, me lo han quitado, se lo han vendido a un fondo buitre, se llama Cerberus, el fondo buitre, es muy conocido, es americano el taller también me lo han quitado y ahora ya, bueno, pues mi último reducto es mi, propia casa, mi vivienda, ¿no? Entonces, el Banco Sabadell, que, ¿cómo funciona en este caso? Pues ha vendido mi crédito a un fondo buitre, un fondo buitre en un paraíso fiscal, en Luxemburgo. Claro, vete a buscarle al fondo buitre a Luxemburgo. Va a ser que no, imposible. Porque además los fondos buitre, cuanto más despiadados sean, mejor. Mejor para sus inversores y tal. En realidad, estamos seguros de que no tenemos pruebas, porque no hay pruebas en ningún caso, pero estamos seguros, no tenemos pruebas, pero no tenemos dudas de que el fondo buitre y el banco son lo mismo. De una forma u otra son lo mismo. O participarán al 100% o al 50% o lo que sea, pero es exactamente lo mismo. Y en cualquier caso, la responsabilidad es clara. O sea que el banco lo que quiere, todos lo hacen, ¿eh? no solo el banco de Sabadell, sino todos los demás también se lavan las manos, no, yo no desahucio, y ponen a, un esbirro, a un fondo buitre, siempre en paraísos fiscales, para dejar la pasta fuera, a que desahucien a, las familias. ¿no? Es, complicado. complicado. ¿Te han dicho algún plazo? No, porque los plazos son muy raros, porque ahora hay unas historias judiciales que tienen que presentarse en el juzgado y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo calculo que hasta después del verano, como mínimo, se alargará, porque hay que hacer varios procesos. Entonces, cada movimiento de una de las partes, pues tienen que pasar 15 días porque le da tiempo o plazo a la otra para que conteste y no sé qué. Claro, yo sigo, estando representado por los abogados de la plataforma de antidesahucio, sigo estando representado en, este caso, ¿no? Entonces, el fondo buitre eso, ocupará la posición, eh, se dice así, ¿no?, que tiene el Banco Sabadell a partir de ahí me exigirá que le pague las cuentas que ellos hacen, porque hacen unas cuentas muy, muy heavies, ¿no? Porque yo qué sé, pues una deuda de 200.000 la convierten en 450 de la noche a la mañana. ah, todo hinchado. Entonces, los siguientes sacarán a subasta la casa. Las subastas son mm, telemáticas, o sea, ya no hay. Entonces, bueno, la suelen sacar a subasta cuando les interesa por un precio alto, para que no entre ningún subastero ajeno a ellos se la adjudican y a partir de ahí pues ya viene el desahucio puro y duro, ¿no? Eh, la comisión judicial, con el cerrajero, con la fuerza pública armada hasta los dientes, etcétera, ¿no? Es un proceso que ya te digo, ni menos de cuatro meses, ni, ni más de un año, o año y medio. Eso es lo que yo calculo. Vale, lo que hemos estado ahora también, eh, bueno, escuchando también, eh, según comentabas ahora con las vecinas, eh, ¿Habéis estado ya haciendo alguna, eh, algún acto de presencia, algún acto de protesta en frente de Sabadell, no? Sí, sí, sí. Llevamos ya, es la segunda semana que nos concentramos en, en las puertas de la oficina del Sabadell, en la calle Vamos lunes, miércoles y viernes, pues más o menos a ocho horas, a diez y media, a 12 y tal. Y bueno, pues porque la clave está en denunciar, en denunciar la, lo que la actitud, o sea, lo que ha hecho el banco. por lo menos señalarles. De, eh, sí, sí, sí, que son esos responsables, responsables directos. El, tema, el, tema, el, asunto es que ellos han sido. sí, sí, sí, sí, está claro. O sea, la responsabilidad, la responsabilidad es de ellos. Además, son, eh, el banco es muy susceptible a la presión social, a la denuncia, eh, y eso, a denunciarles y tal, porque es curioso que todos los bancos siempre dicen lo mismo. No, no, nosotros no desahuciamos. Hombre, a ver, a ver. Ustedes desahucian, pero vamos, a diario, 500.000 desahucios ha habido en los últimos cuatro años. Y todavía a día de hoy sigue habiendo veintitantos desahucios diarios en el Estado español. Bien es cierto que la mayoría son a, día de hoy por cuestiones de alquiler, pero sigue habiendo desahucios hipotecarios, sigue habiendo. ¿eh? Vale, José, pues eh, no sé, eh, pues, de momento has, has comentado esos tres días, ¿no? Que son los que estáis yendo. Eso es. Miércoles, viernes, de Eso es. diez y media, doce más o menos. Eso Es. Y bueno, luego lo que surja también un poco de, la, aquí del barrio, ¿no? Que habéis comentado, interesa por lo menos hacer eh, un poco el ruido, aparte de físicamente ahí, en el frente de del banco, también utilizar todos los recursos de, redes sociales, de, denuncia bueno, virtual, de, difundir el mensaje. Muy, muy importante, la denuncia del banco. Y, claro, es que tenemos que romper el relato de que los, de la buena imagen de los bancos. O sea, que, que vamos, está claro que no es una ONG, es una empresa eh, capitalista despiadada que te dan un paraguas cuando no llueve y cuando <laughs> llueve te, te echan a la calle, ¿no? Como es mi caso. Entonces, denunciarle es absolutamente importantísimo. La experiencia que tenemos es que bajo presión siempre negocian, siempre, siempre negocian porque ellos la imagen la valoran en dinero. Entonces llega un momento en que la imagen forma parte de la negociación, de la ecuación. A ver, me debe tanto, pero mm, cada día estoy perdiendo tanto. Luego, o sea, es, muy importante, muy importante. Y ahí vale todo, ahí vale todo. Eh, la presión directa en las oficinas, eh, eh, campañas en redes, vale todo. Y estamos abiertos a, a, iniciativas. Cualquier idea que se nos dé eh, será bien recibida. por nuestra parte, por lo menos, esta entrevista la pondremos en Ertioc dentro de una semana, eh, cada mes que hacemos el Ya, ya me han comentado los vecinos de aquí, de que, y también un compañero de la Sintilic, que te han hecho otra entrevista, que esa la publicaremos seguramente en la web, que es más, más larga. Sí, y si quieres añadir algo más... Que no bueno, Rentería es un supuestamente territorio libre de desahucios, ¿vale? Es una declaración, eh, bueno, al aire, pero mm, no voy a permitir, y no es porque sea mi caso, que en Castaño haya un desahucio. O sea, no. y estoy plenamente convencido de que les voy a ganar. Voy a ganar. Lo tengo absolutamente claro. Pues ahí vamos a hacer piña con todo el vecindario y toda la gente que podamos echar una mano, que para eso estamos. Y nada, José, eh, aquí estamos para lo que sea y ánimos, Venga, eh. Milesker, venga, JK. Opa. Venga. ¡Anabasa! ¡Anabasa! ¡Anabasa! 表した表したあなばさばさなばさなばさなばさなばさ Justo, justo, justo, justo, justo! Bueno, bueno, demora larri baina aipatu behar dut Josianen historioa, e, eh, bigarren parte badaukala, dola gutxikoa, deitu dietela mobilizazio esker sabadelekoek ba, hitz egiteko, bizka negoziazioa irekitzeko, eta gero kontatu zigun, mm, aipatzen du lokal bat zeukala, espropiatu bat zutena, aurreko astean gertatu zen, juntzan ikustera, baina pixka den eta antza denez despropietatu zuten lokalaren ondoan beste familia bat bizizan beste bajo batean ba, polizia juntzan eta bere bajoa bere lokala zena e, zerraia e, bueno, kendu aldatu beharrean aldatu zuten familia bat bizi den ondoko bajoaren zerraia eskerrak polizia inkompetentea ikaragarria bueno, hori, hori patuta eh, komentatuko genuen E, eh, Oarzo ba, musikaren urreko kontzertuak, aipatu dugu maiatzalaukoa, e, eh, etxaiak eroak, zirzar, jakole bergoita bi, maiatzalau, atxaleko sortzitan, bi diska eh, doan, e, doan sarrearekin batera. Larun bat ontan, sagar duguna dela, baita ere, aipatu behar dugu, herrian, er, bai. e, baita ere, kontzertu bat antolatu dula Oarzo musikak, atlantako tale batekin, e, satele, eta azken sustraiarekin, Eta ekaina batean, zerbait berezia antolatu, eh, antolatzen ari garela, hori eta palestinarekin e, ba, bueno, elkartasuna dirazten herriko eragile badana, eta han herriko hainbat artistek hartu, parte hartuko dutela dugula, eta bueno, ba, zerbait berezia izango dela atxaldez publiko orokorrentzako. Eta informazio gehiago urrengo hartzioken demango dugu, biharko denado badoa kartela izango dugu, eta saiatuko eh, gara, e, begira berre piskalkaletan kaletan jarri, baina bueno, hori urrengoa. Eta bargenukaren audio bat, Gaztainoko elkartean aurkeztu behar duten eh, liburu bat, eh, bueno, lagun batek badauka bere semea, ba, beltza dena, eta konturatu ziren, ba, ze litera gutxi, literatura gutxi dago, ba, aur arra zialuzatuen inguruan. Eta, bueno, ba, bainatzak iruan, ba, justo zuen kontzertuen aurreko gunean, Gaztainoko lokalean emango dute... Ba, eh, Bai dago ACE ACE audio. Ah, bai. No, no, du, eh? Bai. Bai, klika ematen baduzu, bai, bai. Orduan, ematen dut hor klika eta zuzenean adestia Eh, klika tu hori eta gero gatoz eta aurkeztuko dute a bestia. gea berriro. Bai, bai, bai, bai. eman aurre, bai. Julen eta Kaixo Zintzilik irratiko lagunak. Nere izena Alasne da eta irungo gara gorputzetik proposomen batekin natorkizue gaurkuan. Euskal Aur literaturan erreferentean itzen utxunia somatuta, ipuntxo bat argitaratu dugu euskeraz, beti ere. Hainbat balore transmititu nahi izan ditugu bertan. Aurra razializatuak ere, ipunetan protagonista izateko eskubidea, zaintza sareen balioa, interkulturalitatea, eta familia normatibotatik aratago ba, errealitateak islatzea ere. Maiatzan iruan arrazaldeko bostetan, Gaztaino hausoko lokalian egongo gera, ipuñaren aurkezpena egiteko. Eta inpuntxo honen baloreak probestuz, ba, aurrekin dinamika batzuk egin goitugu. Gerturatu zaitezte oso interesgarria izango dalako, elkarrekin ikastea eta eta ratu goxo bat pasatzea. Jakin ere, Euskaratik gaztelerara itzulpena eh, egongo dela, denontzako irisgarria izateko. Esan zure lagunei, familiari eta bizilagunei, eta bertan ikusiko gera. Bueno, pues hor zita hori, gazteinako lokalean, eta ja gurtzeko agurtzeko, e, ja koleftarrekoekin, Ba, bueno, eh, aukeratu zutea besti bat agurtzeko. Dai. Bueno, a ber, eskertu berda aukera matia hemen egoteko eta esplikatzeko ondo ze gertatu den, ze jende gu komunikatu bat egenun eta jende asko galdetzen digu eta eta beste hainbate bidek esplikatzen dute movida behien dudura eta egotea beste dabide batzuk alternatiboak ondo esplikatzeko eta azaltzeko zer gertatu den, ba, eskertzen da. Eskertzen Ia, eskerra, da. esker, Sí, ere bai, va a estar A ber. Bueno, oiga, Artur Mana. No bai, es Ta ukiko bai. bai. Oida. Oida. da. Oida. Bueno, ba, eh, Oso gustando, du Oida, oso gustando, ¿eh? Ah, oida. Pues te la tía no ibas, ¿eh? Pues va, que ¿eh? eh eh, abestia ber? Abestia da Benito Lertxundin bersio bat. Grande. Gure bide galduak. Ostia! Zango benuke, eh, talde gehiago bai uste bersioak, bai? Eta, bueno, esateun bezala da letra bat, ba... Ondela urte batzuta nintzan, baina gaur egun, bai. pues... Mantentzen du, be... Mantentzen du, bai. ziero gainea, gehozta bai. gehiago, pensango bai. nuke. Bai. bat ditu asko, eh? Eta, bueno, hau menaldi bat ez doka mairu mugumien duari, eta zeona. Eta bueno, bai ke bai lan importantia garai hortan eta bai, bai. eta hoize, eh, pues goraipatu berdela eta errespetatu berdela eta bueno, pues omenalditxo bat baientzat. Mm -hmm. Bueno, ba, bai, justo omenaldia Kekorentzat, gustatzen zaiola asko Benito eta bueno, berak esaten du Benito Cherlundi. Benito, <laughs> Benito el Xungi. El Egiten eh, bertxio talde bat de rumba, hola, Benito el eh, eh, eh, eh, Ba bueno, <laughs> eh, ez dok amairu, Jakolef 42, eta justo da amairu garren abestia. Bai, bai, bai. bai. <laughs> <laughs> Fijatu nahi. Trece estira, a ver si crece. Naita, naita eh? <laughs> Ona, ona. ba, gure bide galduak ekin agurra egiten dugu, mi esker beti ez entzuteagatik. Espero dugu urrengoan maiatzan egitea. Maiatzaren azken ostegunean. Justo, alabergako jaien atean. Oi, oitu zaitu. Lesteko jaien ostean, ordan nik ustez mamitsua izango dela saio hori. Bai, bai. Gauza batzuk utzi jugu tinteruan, a ber... E, Arraguako jaiak ebai hortik, oza... Eme sortzian, dira. Earki fitxatu, azkan eh. <laughs> bai. Por cierto, maiatzak, maiatzak eme sortzian, ir, e, eh, mila bedatzen, irroita eme sortziko bazkaria badaugula. <laughs> Boomerrentzat, boomer! Hori boomerrentzat! Ja, boomer, gea generación X. Ah. Ondo izan... mi eskere tortzagatik. Izan gaiztoak.